сайн бацхан сонсогчдоо. Э, тэнэг юм би. Ганцаар ярих чи ямар эвгүй байд юм бэ? гэж. За за тэгээ ганцаараа ярид ярьж байна. Бата та бүхний чихэнд та бүхний уурэг тархинд аа нэвтрүүлгийнхаа сонсогч нартаа одоо хүртэл сонсож байгаад нь баярлалаа. Шинээр сонсож байгаа хүмүүс ч гэсэн та бүхэнд баярлалаа би зүгээр л аа найзуудтайгаа энийг ашигын төлөө бос зүгээр зүгээр л мэдгүй би энэ энэ нэвтрүүлгээр нь яах гэж хийдгээч бас нэг сайн ойлгохгүй яг нэг тийм тодорхой аженда тийм байхгүй э, яг өөр нэг тийм зориг бол байхгүй л те зүгээр л бидний одоо зүгээр яриа гэх юм одоо өөрсдөө илэрхийлж байгаа нэг юм сувг танил мэдрэмж нэвтрүүлэг байгаа. Тэгээд та бүхнийг одоо хүртэл сонсож байгаад баярлалаа. Шинээр сонсож байгаа хүмүүс ч гэсэн баярлалаа. Та бүхэнд ирж буй 2015 ондоо өөртөө амьдралд сэтгэл хангал аль болох олон өдөр унтрахаа өмнө сэтгэл хангалуун байхыг хүсье. Яг хүн ер нь ямар ч үед амьдралынхаа үед сэтгэл хангалуун байж сурах хэрэгтэй баг. Тэрийг одоо юмыг үнэл өөрийнхөө амьдралд байгаа гэр бүл ажил төрөл найз нөхөд гэсэн тийм юмнуудаа одоо илүү үнэлж цэнэлж явах өдрүүд олон байгаасай гэж та бүхэнд ерөөй аа мээр тэнэг ирдэв би гэж. Зөө тэгээд энэ дугаарт бол энэ бол 2010 үгүй танил мэдрэмж нэвтрүүлгийн 2 дугаар бүлэг гэж шинээр эхлүүлсэн байгаа. Өмнө нь өмнөх анх яг 2 жилийн өмнөөс хийжсэн тэр нэвтрүүлгүүд бол нэг 40 нэвтрүүлэг хийсэн. Тэгээд тэрийгээ би төр завсарлаад тэгээ сая энэ 11 сараас эргээд ингээд нэвтрүүлгээ хийгээд 2 дугаар бүлэг гэж шинээр эхлүүлээд ингээд явж байгаа. Энэ одоо өнөөдөр бол 13 дахь дугаар нь та бүхний сонорт хүрэх гэж байна. 13 дахь дугаараар би тамира бэлгээ зэндэ бид дөрөв ингээд нэг 20 манай институт институтийнхаа байранд ингээд юм ярьж байгаа тэрийг бичээд тэгээ тэр нэг 30 хэд минутын яриа болсон тэрийг оруулж байгаа. Тэгээд араас нь энэ 13 2 дугаар бүлгийн 13 дугаар ангид би өмнөх яг танил мэдрэмж хийжсэн яг нэгдүгээр бүлгийнхаа 36 дугаар дугаарыг оруулахар шийдсэн байгаа. Тэгээд Энэ дугаарт бол манай найз Сүхэ Тэмүүгэ нар оролцсон. Бид гурав бол яг их сургуулийн найзууд найзууд гэх шиг. Их сургуулийн найзууд тэгээд тэр дугаарт би их туртай Сүхэ яг одоо бол Канадад сурж байгаа. Сүхэдээ бас минь дамжуулъя. Канад улсад бас ингээс эрдэм номыг шамтгаар явсан байгаа Канад улс руу. Тэгээд сүгээгээ хүлээж байгаа шүү. Монголд ирэхээр нь хамтдаа stand up хийнэ гэдэг хүлээж байгаа шүү. Тэгээ сүхээг бас интернетээр манай шууд студ руу залгаад тэгээд Skype-аар ч юм уу те ингээд залгаа холбогдож байгаа зэрэг интернетээр танил мэдрэмжийг бичиж гэж яриад байгаа. Тэгээ одоо хүртэл яг мэдгүй зовшлоо би ингээд нэт тавилахгүй одоо би энд дэсж байгаа харам гимшиж байна. <laughs> Энийг би тавилах хэрэгтэй энэ анартаа ярьж байна. Тэгээд интернетээ тавиулчаа тийм сүхэтэй тэгэж холбогдсон нэвтрүүлэг хийнэ гэж ярьсан байгаа. Тэгээд гэхдээ одоогийн байдлаар би яг өөрийнхөө туртай 36 дугаар дугаарыг энэ Тамира зэндээ бид бидний ярьсан хоёр яриатай ингээд нийлүүлээд 13 дугаар дугаар гээд агүй 10 13 дугаар анги ангиа ингэж гаргахаар болсон. Тэгээд та бүхэндээ дахин баярлалаа. Би бас хитэн журмын нөхдүүд бид хит UB comedy гэдэг тийм шинэ оо бүлэг гэх юм уу залуучуудын тийм stand up comedy-г Монголд одоо ингэж өөрсдөө хийж ингэж э, явж байгаа юм өөртөө юм бүлгийг UB comedy гэж нэрлсэн. Тэгээд бид хэд ингээ UB comedy-гаараа Улаанбаатарт ингээд comedy stand up яг э, урсгалаар нь Америкийн яг stand up гэ ганц хүн тайзан дээр гараад тэр ярддаг урсгалаар нь ингэж э, өөртөө ингэж нэг нойлоос нь ингэж хийгээд явж байгаа. Тэгээд та бүхэн бас биднийг дэмжээрэй. Basement гэд э, хуучнаар Hi-Fi Records, Hi-Fi Megastore-ын доод давхарт The Basement гэд клубд 7 э, хоног үрийн дөрөвдөх бүтэн сайн өдрийн орой 8 цагаас юу хийж байгаа. Comedy Night. Тэгээ тэрэн тэрэндээ бид нөр өөрсдөө яриад бас өөртөө ингээд өөртөө бэлдсэн материалыг яриад тэгээд бас шинээр хүн ингээ оролцоход манай тайз бол нээлттэй байгаа. Яг гэвэл олуула аль болох олон хүн ингээ сонирхогчд бид нар бол бүгдээрээ сонирхогчд сонирхогчд ч гэдэг энэ stand up comedy гэн тэгээд энийг яг сонирхогчд өөрсдөө хийж эхлээд ингээ хийгээд тах тусам сайжирн сүүл рүүгээ сонирхчоос арай жоохон мэрэгжлийн төвшөнд очих. Одоо энэ энийг л одоо бид нэр өөрсдөө ингээд өөрсдийнхөө амьдрал <laughs> одоо ингээд хийгээд явж байгаа. Энэ өмнө бол нэг яг ингэж явж исэн хүмүүс бол яг stand up-аар явсан хүмүүс бол бараг байхгүй бах. Тэгээд одоо ингээд зорил зорил зориг тавиад Монголд энэ stand up гэдэг урлагийг таниулъя одоо энэ э, урлагаар одоо ингээд Монголд ингээд дэлгэрүүлээд энийг одоо өөр юм өөр юм өөрийн болгож аваад монгол хэл тэгээ монголчууд яг энэ э, энэ төрлийн хошин шогийг тэгэх тийм зорилттой тэгээд энийг өөрсдөө ингээд явж байгаа та бүхэн <laughs> би амар удаан ярьчлаа та бүхэн биднийг тэгээд дэмжээрэй хүрэлцэн ирж үзээрэй 5000 төгрөгөөр таксаад аа тэгээд нэг тайгер бас үнгүү дагалдж байгаа. Тэгэхэр бас дажгүй гост те. Нэг газар ороод тайгер авахар ч одоо тийм пив пив ч одоо ямар үнэтэй болцсон мөлий. Манай тасалбарыг аваад 5000 төгрөгөөр аваад нэг тайгер ирж гин гэдэг чи бараг нэг пив аваад биднэрт те аа тийм болохоор бас гайгүй хямдхан гэж бодож байгаа тасалбараа. Тэгээд за за та бүхэн тэгээд найзуудаа энэ нэвтрүүлгийг бас улам цааш нь түгээгээрээ монголчууд монголчуудаас те гадаад сурж байгаа гадаад амьдарч байгаа монголчуудаас э, та бүхэн бүгдээрэнд нь минь төргий монгол орн чинь та бүхнэр дутж байгаа шүү хурж ирж хамтдаа энэ сайхан орноо өөрсдийн гараараа ингээд босгоё та бүхэн аа <laughs> э, за за тэгээд 13 дугаар дугаараа хүлээж явна уу баярлаа Yeah. Уртай иржин Нөлөөлөж чинь сайхан байна гэж шилжин Эмпойд гин тэнгүүний итгэж чинь чамин данган дээр идэг чинь Хугайгаа тай бидэн үгээ битэж байгаа дотор эрхэлэг чинь Би гэрэлэн чинь Би жолсон үнээр итгэж чинь Хоёр дахиад би бинэ химэлэг чинь Би хүсээгүй шоу Юр үцээгүй Энэ голын октигаарэ бүгдийн хүчрээгүй Нэг нь унаж нэг нь босож байдаг амьдралын Учаад миний гисэн болгоны Бүх юм сайхан байх Юртай алавгүй Yo homo sapien Rapping at the haratsa Be champion Otargari asin barakaya Morikarya Logo chora be a sharia Бисэн бод толготой эргэлдээд ахын Удахгүй гэсэн сон намайг би нэг жахын Намадагаа танаар дэше Бос бос Хэдэн хэдэн өнгө бүрийг сон бэлгээ зэндээ бата тамира бид дүрийн сонирхолтой яриа эхлэх чинь ажиг <laughs> сонирхолтой яриа шат та бүхэн бэлдээрээ юу юу болчих оо shit бана бана бана яа стан техник өрөвч юм байна да баг те хэрнэ Мань харин хамгийн оройдоо 1 цагаас очих нэгээр бүр. Тийм ч одоо уус ам гарцсан болохоор. Хэцүүц ойлгохгүй. Гэтэ одоо нэг 15 минутанд хэдүүлээ зүгээр шууд 10 минутын дотор бүр э, подкаст чахаа. 10 минут. Би бол нилээ. Яриул ярмаар байна те. <coughs> За ингээд 10 минутын подкаст эхэлж байна. Э, өнөөдөр Тамира бэлгээ зэндэ бата бид дөрөв ширээ тойроод сонирхолтой юм ярих гэж байна ашиг. <laughs> Эр Монгол сайн нөгөө нэг бид нэр юу ярьсан байхгүй философийн тухай. Аашх. Deep юм ярьжсэн. Тэгээ сая 15 минутын бичлэг зүгээр бичээгүй өнгөрөөцсөн байна. Тэг бичиж гин гэж бодсон чи. Одоо ер нь бичиж гин үү? Бичиж гин за. Тэгээд бид нар нэг юуны тухай ярьсан байхгүй. Александриагийн номын сангийн тухай. Египтэд бүр Египтийн соёл иргэншлийн тийм амар ном мом дотроо лекц мексний танхимтай мангар том тийм юу байсан юм бэлээ гэж. За тийм. Египтэд ч бас ахыг юм бичгсэн биз дээ гэж. Тэ нэг юм тэгтээ яг дана символор гэж нүд мүд зурж мараа шуумуу тэ. Одоо яг бид нэр яг буцаад яг тийм юу руу очиж гин гэж хүмүүс яриад л шүү Дандаа нөө зарим хүмүүс фейсбүүкээр дандаа эможи ашигладаг болохоор гэсэн. Дандаа баасны зураг урагч юм. Дэхүү үйлж байгаа зураг мураг. Тэднийх дандаа <coughs> хятадын ханд ч юм бас жоохон дүрс дүрслэх юм биш үү? Тийм шүү. Тий. Хүн гэсэн чинь арай хүн хүнээс яг гаралтай яг тийм. Яг ер нь бол баг яг нөгөө үг үг болгоно жоохон яг нөгөө нэг бодит юугаа жоохон илэрхийлсэн маягаар тий. Амар бодож хийсэн юм шиг яг харж байгаа зурж байгаа зурагнаас л гарсан юм шиг л шүү дээ. Амар бодож байгаа. Тэр юу Аристотланд чинь баг манай ярнаас өмнө 330 дом он байсан байл шүү дээ. Тэг чинь бүр 2000 одоо 300 жил жилийн өмнө. Тэгэхэр бүр амар газар. Хідэн үе юм бэ баг тэгэл. Тэгэл тийм үед ч бол одоо ямар юмны энциклопед энэ төр юм уу ахав. Яг амар скрол энэ төр байсан тэгэл тийм үед байхад тэгээ амар юм юм судалж модлол ямар нэг юм сонирхолтой тий. Тэгэл амар ухаантай. Яаж амьдрал зөв юм уу тэгснэ. Тэр үед маний тийм үг эцгүүд бас явж лээсэн гэдэг. Харин тийм тий. Юу гэсэн бэ? Тэгэл ам ангил аа нэг хятадууд ч бас тэр үед шиг бид нар монголчууд шиг нөө юу хүннүүлээс баг тийм хятадууд ч бүр тэгдэж шүү дээ өөртөө 60000 жилийн өмнөх түүхтэй гэж яриад байдаг 60000 жилийн өмнө бид нар байсан түүхэн ямар нэгэн баримтал тэгээд нөө ям заны тийм баримт дээр нь ном ном дэр нь угаасаа монголчуудын талаар бичсэн байсан гэсэн. Зүгээр монголчууд нь тийм нэ уул муул юм юм дэмдэрт ном юм дэмдэрт зүгээр анч юм зэрлэггүйд гэж ярьдаг гэсэн чинь. Баян дээрэ мэрэ хийдэг амир айдаг тэднээс. Тэгээ тэд нар болохоор морьтой тэгэл яг л нэг ном сумаар харихтаа бүр харахтаа амар сайн байсан гэсэн. Яг өөрсдийнхөө биеийнхаа нэг тий яг биеийнхаа л нэг мөччөг өөртөө өдөртөг гэсэн номын санга. Ши номын санга <laughs> номын номын сум. Ном сум. Ном сум. Ном сум. Би нэр багтаа гэж ярьдагсэн номын сум, ном сум. Одоо ном номоор сум шаасан. Би нөгөө үн тэнийг юм шаажсан нэрэ. Баг ахтай ингээ нэг хүүхдээ ном нэг хүүхд нэг урдаа нэг бөөрийн хэмтэй ном сум, ном сумтай байсан байхгүй юу? Яг бүр өөрөө хийсэн юм шиг нэлээд амарсан нэг ах. Тэгсэн чинь би яг нөгөө юун дотор <laughs> байрны дотор яг нөгөө би ном сумч нэг харагч яг орсон дотор ингээ Ингээ харуулж байгаа яг тавьсан чинь яг ном сон нэг юм ононготой юм тонгороо онцсон байхгүй. Би тэгэн зур шууд ном сон зур газар тавьсан зүгтээ гашсан. Гэсэн чинь дараа нь яг тэр нь яагаач байсан. Лизер ямар ч утгагүй зур гид ай айгаа зүгтээ гашсан. Чамаг одоо яг тийм байдалд орохоор зүгтдэг гэж бодсон баг тийм мэдгүй тэр хөлт яг ойлгосон юм яас дараа надад юу ч надад зүг зүр тарцсан юу ч бодлоогүй юм шиг тэгэл. Нуусан яагаад ч гэсэн нэгс зүгээр орхиггүй шээс тээ. Би яасаг бүр жоохон бахтаа ингээд яг байрны бөө хүмүүс яг наа нас нэг дээр үе би өөрөөс би нэг арай жоохон ахын хүмүүстэй нийлдэг гэсэн аахгүй юу. Тэгэд би өөр анх гэрээсээ гараад тэд нар бүгд цагс тоглож байсан. Би яг юу тоглож байгааг ойлгохгүй. Төнгөтэй яг нэг шийдний хажууд нэг юм бөмбөг ахаар зүгээр тэрийг аа гэрлэг орош. Аа? Тэр нь тэгээд дараа нь чамайг хайж мэснэ. Аа тий дараа нь би яг тэр бөмбөгийг авангуудаа зур гадаагаар тоглосон чи зур нэг хөт орсноо. Хөө наач төв ахын бөмбөг байна гэсэн зүгээр тэрийг аашаас надаас урлаа. Тэгээ дараа нь тэрийг төв ахын буцаад өгсөн шиг лээ. <laughs> Би зөв тэнд тоглож нэг ахын бөмбөгийн зүгээр аашаасан. <laughs> Гэртээ хоонулцсан гэдэг шалтгаан. Аа одоо ингэ нэг гадаа явж байгаа нэг жоохон гүлэг мүлэг нэг нохоо мохоо харахаар өрөвдөө шаачгаа. Энийг хүүтэнд одоо хонж байгаа гэж байна. Бүр амар цогтой. Хүүхэд мөхдөд ямар агал бастай нь бас л нэг гадаа мадаа амьдрэх хүүхэд баг байгаа хаа. Тийш нэг нэг амар гэр мэр дотор нэг фэйсбүүк дээр явждаг шүү дээ. Амар олон хүүхэд ихэр хүүхэд мөн 21 настай хүртэл дөрвөн хүүхэдтэй. Тэнгүүтээ гэр ингээ зөөр гэр дотор амьдрэх ямар ч мөнгөгүй зөө ажил хийж чадахгүй хүүхдүүд амар олон хүүхдүүд жоохон ихэр хүүхдүүд мөнгөдтэй. Тийм болоод ихтэй ихрүүдийнхаа нэг юуны мөнгөөр амьдрэх. Нэг хүүхдийн мөнгөд шүү дээ. Тэрүүгээр амьдрэх. Нөхөр нь гэсэн чинь зүгээр нэг security идэх хэвээр зүгээр л орхио явцсан гэж. Йоо. Тэгэл ин гэр дотор ингэ вэж идэх гэсэн. Аимшигт. Уус тиймэрхүү зөндөө байгаа хөө. Тэгэл нөө нэг Яа тарашин баг хүмүүс амар их амьддаг гэсэн. Өвн яар ер нь бол дээр тэгэл ярьдэн шүү дээ. Тарашины хүн гэл. Тэгсэн чи тарашин тондох чинь бүр амар новшин гэжлээ шүү дээ. Одооны бомбшууд бүр ярьж байлаа бүр тарашин тондох чи өстой новшин байл. Нэг удаа ингээ хонцсон чи нэг нэг нэг маа натаа маа нэг найз юу юу хамт хон хон энэ нь бол гайгүй тийм дулаахан бол орсон чи амар хүүтэн заяа яаж өвөл яа зүгээр хажуудаа бид нар наалтаа онцсон чи тэрэн зур бөөстэй хэд хоногийн дараа зур миний биеэр бүр захтнаа явцсан ч гэсэн нэг өвгөн ёо яаж тэр нэг юу дөрөв хаана хэлээд байц юу л загасдалж байгаа яаж байгаа хэлээд байна нэг дөрөв урга дөрөв ураг болц хөлдөөцөн тэгээ дөрөв ураг яаж байгаа би хам бишээ үгүй чинь би сайн санахгүй хөдөө мөдөө явж байгаа тийм дөрөв ураг болцсон заяа тэгээ боомж тэгэл амар хэцүү тэгснэ гэрийнх нь өөрийг нь Уг нь бол хүмүүстээ за тэгсэн чи гэрийнх нь өөрийнх нь зур зайл майлгал байдаг. Эренгуут тэгэл надаа зур хөөгөл явуулчдаг. Би бүр тэгэл хүмүүдээ гомдохоор бол бүр байнга архиучдаг. Тэрнээс би ерөөс архин аймаг дургу. Гэхдээ тэг мөнгө олдон гутал тэлбэр уумаар санагдаа. Уухаас уужлын сэтгэлээс сэтгэл чинь тайлахгүй болохгүй юм байна шүү дээ. Тэгэл ёо амар бол би яж тэр өвөг нуута бөмбөрдөр харж байсан шүү дээ. Гэтэ би тэр нөө сондор сая уншихаас өмнө харсан л та. Яг тийм дуран хуруугүй юм байсан аахгүй. Яг би машин төрөнгө өвлөсөн чинь нэг дуран хуруугүй. За би зөв яг тэр үед харснаа л ярьж байгаа шүү дээ зүгээр ингээ зүгээр шээж байгаа байхгүй юу? Шээжсэнаа гарлуугаа шээж чаа. Тэгэн хөнгөд гарлуугаа шээжсэн зүгээр нүрээ ингээ угаагаад ингээ арчаад зүүн яг бид нар чинь 10 10 үед. Тэгжсэн ингээ одоо яа тэгээд яаж 4 урууг. Тэг тэр үед би жоохон байсан болохоор бас тэгээд юу ч бодохгүй 11 2 төлөс баг. Яг 8 дараа 8 л 7 дараа гэсэн. Тэг хөнгөд зүгээр манай 15 2 морьтой. Тэгэл харангуудаа энийг гээш хагаад Евстас яана гэд. Яаж хат урд байснаа таксиний жолоочор дарчмхт. Хөө заац. Өөр өөрийг нэмэр доолж болоо. Тэнгуут ми дагаалаа яваа энийг л тэгсэн чи дараа нь тэгэл маа өөр нэг найз үзэрсэн чи чипти нээж байгаа ч нээж байгаа ч юм. Чи тийм үсэд битээ ч хоолж байгаа ч тамираа гэж юм. Тэгтэн шаалтан яасан мэл нүлдэгдэл. Тэгэл одоо тунх аим новшин буум чин тэгэл. Тэр үний зүр амьдралын бодол. Амар шат. Аа тийш. Го. Хасан. Э, тэгвэл тоо тэгсэн чи яг би хөрөөд гэж бол бүгд л иймэрхэн бодож байгаа шүү үнэндээ л ганц л би нэг чигшин. Чигшин. Го. Билгээ юмэр. Өчигдээ яг үнэхээр яг угаах шаардлага гарвал чи угаах уу? Юу. Нүрэ шийсэрээ. Тэгэл яг тэр үед бол угаасаа өвөл байсан чи бод яг нөгөө бүр өвөл юм уу? Тийм заснасаар. Тийм билүү нас дулаач ч юм болооч. Яг тэр үедээ яг өөрийнх нь нөхцөл байдал нь орж ижлэгийг тэгэл яг яахаа ч идэх нь яг яах нь тодорхой болно шүү дээ. Тэрс одоо л мэд мэдэхгүй шүү дээ тэр үед ямар хуу байсан чи. Яг одоохоор манд модж байгаагаар бол угаас эзэж тихгүй хэвээр яаж тийм юм ш тэгэл. Яг тэр үний яг байранд нь очиад бүр ямар ч мөнгөхгүй амьд новшийн амьдралдаа юунд ямар ч юм кэр ихгүй хин нэг наа юу гэж бодно хамаа тэгчээ өглөө гар марч мөр хүүмэр хүүт даарц мангар хүүтэнд тэгээд за за дулаахан шээсэрээ мэдхгүй тэгж дулаац болчих. Тэрүүж магадгүйх. Монголд нөгөө нэг 90 онд яга зах зээл рүү шилжчихэд мангар олон хүмүүсийг аригчсан болол ажил мэжлгүй ажилласаа халагтаал ганц хэдсэн ажил нь юм юм усын юм тараал тэгэл годомжинд амар олон хүмүүс гарсан гэж л шүү дээ. Зөвхөн яг мөнгө олдог хүмүүсүүд нь л барыг илүү гайгүй амьдэрсэн юм шиг. Нөө харин тийм ээ. Амар хэцүүс. Манай ер нь тэлтэр үед манай өвөө чинь шүү дээ. Яг гайгүй байсан. Зэргийн хурандаас болохоор бас гайгүй мөнгө зөнгө олчдаг. Гэтэ нэхнэр нь ажил идвөө, ажил би нэлээм үү. Манай ээж ээж тэд нэлээ олон хүүхдтэй юм байж тэгэл амар хэцүү амьдэрдэг юм шиг л. Аж мен чинь тэгжэл ямар нэг юм ингээл хоол мол хийн гот бүр ингээд амар экономист манай өвөө. Тэгэл мах цагт шаншаал ёо. Тэнгуут ёо ясыг хадгалаад хийчихдэг. Тэгээд ясан дээр дахиад чанаал тэрэн дээр зүйл 2 гоо шатан жоохон амт татчих сонирм болчихсон мөн хөө. Тэг өнгөт тэгэл будаа мудаа гэл будаа ташвилна гэл. Ээж бож тэнд 8 дургуу тэгтээ тэгэл яад нь юу мөхөө ингээл амар хэцээс болохоор тэгдэслээ. Зөндөө биш билгээ. Э. Бис бата аав чинь яг тэр үед юу идэг байсан бэ гэж. Намайг төрөхөдөө яг намайг төрөхөд цагтаад байсан. Гэтэ бидний дөхөд чинь яг яг гайгүй шүү дээ ер нь бол. Яг тэрний өмнөх нь чинь бүр яг ааваа чи яг бидний үед ямар хөөсөн юм. Яг нэг <coughs> мэдгүй гэт юм амар ховор байдаг л байсан гэсэн шүү дээ. Тэгээ аав болохоор бас гайгүй гадаад мадад явж үтцсэн юм өөрөө. Нөө өвөө манай өвөө шүү дээ. Юу юу гэдэг сөхөхгүй. Элчин сайдын яамд ажилдаг. Тэгээд ингээд Румын гэдэг улс гэдэг шүү дээ. Румыниа тэр улсад улс дэлчин сайдын юмд нь ажилладаг гэсэн. Хойд Солонгост бас яаж мэддэг гэсэн. Аав бүр яг нялх хохтой хойд Солонгос руу явчихсан гэж байна. Тийм. Тэгээд яг намайг төрөхөд намайг төрөх төрж явах үед бол юу л юм. Цагдаа цагдаад ажиллажсэн. Тэнгүүтээ төрсний дараа тэгээд э, юу н Америк компанид ажиллаж эхэлсэн гэсэн Монголд байдаг. Тэгэл англи хэлмээр сураад энэ хүнээр заалгааг өгч л шүү дээ. Бүр яг Америк хүнсийг ирдэг те. Тийм. Америкт бүр ингээд авто уцаар ярингуудаа бүр гайхаад Америктэй ярьж гэнэ гэж боддог гэж байна тийм шүү дээ. Амар шүү дээ. Тэгээ хам ихтэй яг годомчнд бид нэр цуг явж байхдаа аав хажууд ингээ англиар яриад байгаа жоохон ичмэр хэд. Жоохон хүмүүсээ санаа зовмор тий. Йоо тэр зүр зүр зүр. Мэдхгүй юу хийж хэлдэг. Ян зүр бүгдийг л хэлдэг. Шантаа гэдэг тийм. Sup homie гэдэг гэж байна. Аа коммент. Гэтэ тана аав нар чинь гэж бич мессеж чигтэй тэгдэг. Яг мессеж бичснийхаа дараа таслал авснаа. Dad. Яг захиа бичиж байгаа шиг. Заавал тэг шаардлагагүй шүү дээ. Заавал. <laughs> Тийм тийм тийм. Хин бичсэн юм бэ? Хаяа нэг чаамир орооч мороотон гоц аавч шамтай амар ирдгэсэнтэй. Окей son, it's getting late mate гэдэг амирыг амар удаан бас нэг яг тиймэрхүү өчтгсэндээ. Тэр нэг атак өгөх гэж чандар. Аа. Нэг тийм яг нэг арахар яг амар арахар хэрэгтэй. Дарамт. Яг дарамт гэх юм чааш юм дээд. Арай л амар загинж загинж магнаг өмч те. Зүгээр яг амар эвтэйхэн хэлж үзэж байгаа шүү дээ. Гэтэ тэгэл бас хаяа загнадаг гэсэн л та. Яаж байгаа даав нараа ярьчлаа. А юу штэ. А но коммунизм тэр тэр үед за. Тэр үед чи аа бүр үнэн боёвик шаадаг гэсэн гэж л штэ. Оросоос машин оруулж ирдэг байсан ингээд биш хаанаас ч л герман герман германаас ч л орсоор дамжчихсан. Тий. Тэгтэн дандаа мафт таардаг байсан байсан ч гэх шиг дандаа буугаар ингэж мөнгө зүг шаарддаг гэсэн ч гэлээ бүр аим шаарддаг гэсэн. Тэгэж энэ аавч нэг мебель хентер тэр үед яг зардаг чам аавч зүр мафа зүр хайгаад байжсэн гэсэн тэр үед амар хайдаг. Мэдхгүй би яг тим ярьлаа гэж. Яагаад дандаа бүх юм мартын бэ бэлгэн. Чи яагаад там зүгээр үү бэлгэн. Тэр яг нэг герман эднээс авчаад орсоор яг яг өнгөрж яхад нь орсын мафа жоохон дотор авах гэдэг гэсэн тийм юм мөнгө авах гэж. Тий. Тэд тэд нар бас хаяа Монголд бас ороод ирдгээс гэсэн. Тэр үед чинь нөгөө нэг битгээд Орос Монгол тэгэл амар ойрох байсан юм байна шээ. Визгүй байсан. Тий, визгүй байсан ч юм. Чин бэлгэ мен чинь ярьчих. Яг би тэр үед чинь надад юу гэж хэлсэн бэ ярих уу? Хаач яг тэр нөгөө мебель энэ тэр яг зар ирүүлж зардаг. Тэгээд нөгөө нэг аа оруулж ирсэн. Тэгэхэд яг мафид яг тиймэрхүү том гаруудлыг Монгол тиймэрхүү зарж мардаг бизнес. Тэгээд аавч бизнес нь яагаад ингэ барих гад өвтөрөөд бүр амар хайж исэн гэдэг барахгүй явж байсан. Чи тэгж яриад байсан байхгүй. Хизээ тэгж ярьсан. Нилэн дээр бүр дээр. Чи бүр ярихтаа анх ихтэй. Йоо бүр аа бүр амар амар эвгүй эвгүй яриадсан байсан гэл. <laughs> Тэгж яриад. <laughs> Эсвэл би бас нэг юм нэг зүгээр сонссон. Гэтэ тэр биш яах вэ? Гэтэ зүгээр меморинууд үргэлж амар өөрчлөгдөж гэж бидний санаж байгаа юмнууд. Нилэн одчонгот бидний ингээд очиж ингээд мемор очиж очихдоо хамаагүй лөө арай жоохон өөрчлөсөн өөрчлөл санддаг гэсэн. А бас лавдаг нөө нэг бүр амар эвгүй амар муухай меморуудыг болохоор хэдэн жилийн дараа мартаад арай лавдаг арай бага аимшиг юмнууд арай мартцсан. Арай гайгуугаар нь санагддаг гэд. Лав 2000 2000 нөө нэг юу яасан шүү нам хоёр өндөр ч мөрөхөж изээл. Тий, 2001 онд. Тий, тэр үед нөгөө нэг хүнд мөрөсөн хүмүүсээ судалгаа авахд бол яг яг тэр үед бол бүр амар Проект амар муухай байсан байсан. Нэг тиймэрхүү ярьж байгаа байхгүй яг негатив амар. Тэгээ яхад саяханаа яхад хадлан их хүмүүсүүд мартцсан яг тиймж амар байгаагүй өдрөд. Яг амар байсан л тийг нөө юунууд нь арай амар өдөр мартцсан байсан ч юм гэдэггүй. Тиймэрхүү зүгээр яриад. Одоо бас арай жоохон цаг хугацаа өнгөрөнгөт арай бас шокносоо гарцсан гэж байна. Шокносоо тэрхүү гарцсан тийм. Энэ хүний нөгөө нэг идээс шүү дээ. 7 жил болгон бүр яг хүний одоо эс бүрэг бүрэн солигд одоо ингээд төлжөөд ингээд шинэ эс болт юм л да. Одоо хуучин байсан бүх биенд нөөсөн бүх эс нь шинжлэгдэх зөө ямар ч хуучин юм байхгүй. Тэгсэн мөртлөө хүнд яг ой ой санамж гэж юм байгаад идэг. Хаана одоо ой санамж нэг одоо тархинд нөгөө бүх эс нь өөрчлөгдсөн бол ой санамж нэг хаана үт ингээд яг тэгээд тэр нөгөө нэг э, ягаад л шүү дээ. Оюун санаа одоо ерөөсөө тархинд байдгүй тарих тарих одоо зүр юм радио шиг юм ингээд цацруулаад ингээ хүлээж авч consciousness одоо оюун оюун ухаан ингээ зүгээр ингээд тийм үйлдэл шиг үйждэг. Тэгээ бүр ингээд дэлхий дээр ингээд янз бүрийн юм өөр тийм оо хэмжигдэхүүнүүд байдаг гэж л шүү дээ. Өөр өөр тийм параллел ертөнцүүд. Тэгээд э, нөгөө нэг яд штэ. Тэг хүн чинь яг зүүдэндээ бүр яг жинхнээсээ яг оюун ухаанаараа сэтгэдэж штэ тий. Яг жинхэн гэдэг нь яг тэр үедээ жинхэн санагдчихвэл яг тий Тэнгүүтээ тэр үед бол яг амьдарч амьдрал шиг шаад шүү дээ. Яг тэр үед амьдарч байгаа байхгүй юу? Одоогийн амьдралтай баг уусаа адилхан байж тэгж байгаа л сэрэнгүүт ингээд тэнгүүт хүний зүгээр оюун ухаан зүгээр нэг юм нэг параллел ертөнцөөс ингээд шилж шилжээд өөр параллел өөр ертөнцид очдог ч юм. Э тэр үедээ ингээд яг бүх одоо нэг байшингийн байрал мэрилүүд өөрчлөгдсөн мэт дээ нэг юм. Юмнууд нь жоохон өөр мөртлөө ингээд адилхан юм шиг би яг нэг одоо ингээ зүүдэ чи ингээ санахлаар чи нэг амар бүрлдсэн юм шиг харагдаад байдэн шүү дээ. Нэг яг тэр үеэрээ харж ирсэн харахаар чи. Яг нэг хамгийн яг нэг яг нэг үйлдэлүүдээ санаж байгаа. Яг тэр үед нэг аа аа гэж бод. Яг бүх деталлуудыг санахгүй яг нэг чухал чухал юмнуудын талцсан. Яг нөө бодглоор яг зүүдэнд болохоор амар тийм хүн бүх юм амар бүрлдсэн шиг хараад байдаг. Тэг санаад байдаг байхгүй. Тэгээ зүүдэлж явахдаа ингээд гээд энэ зүуд юм болов уу гэдэг яг ингээ хөл рүүгээ ингээ арч яг бүр жинхэнэ үл шиг ингээ харагдаж байгаа юм. Одоо ингээ харагдаж байгаа юм шиг. Тэгэхээр наа за за яг тэгвэл яг бодит юм байна. Энийг зүуд төшөө ингээ итгэцэн. Тэгэл тэр чинь ингээ яваад юм жил явчихсан гинт цэрэж зүуд идэх шээс. Бүр амар байхс. Би үнийг бодит гэж бодож исэн ингээ. Тэгсэн чинь бас яг ингээ ер нь сүүлийн компьютер одоо би компьютер тоглож эхэлснээс тэр кино мөн үзчихснээс хойш амар фантастикийн зөндөө үзсэн шүү дээ. Ер нь амар графиктэй. Тий. Яг заримдаа зүудэнд яг тийм байж нэг амар ил шүдтэй ертөнөш тэр бүр амар бүр яг тийм өндөр графикээр хийсэн юм шиг тэгж харагдаа шүү. Тэр байгаль маягланаар фантаз тийм өлгөрийн юм шиг шээ. <laughs> Чам тэгдэг үү? Мэдгүй би тэгээд зүүтэндээ сүүлийн үед жоохон нэг тийм зодоо модонтэй зүг зүтлээ шээ. Уу нэг хүн намайг зодох гээд байгаа ч юм уу зүгээр эсвэл зүгээр нэг Гэхдээ ингээ яг цохилт болгоно бүр амар аярхан болно шүү. Тийм. Зод чадахгүй. Тийм. Яг бүр нэг хүсснээрээ шаачаад. <laughs> <laughs> Аа. Тэгээ нэг тийм зөөлхөн зодоо модоо хийгээл тэгээс хэрэгжил. Тэгжээ зодоо зодоо уур урцсах нүн муухай те. Зодож чадахгүй хараа ерөөс. Зүуднээсээ ууралж сэрж мөрөө шаад. Зүудийг гэхдээ сон те. Үн зүуднээсээ ингээл юм бол. Мэн та таард ярьсан штэ. Санжана нэг хүний хүн чинь ингээд зүудэндээ нэг үнэн илийн юм бүр үнэн яач амьдрал дээр итгэх итгэхэрэг юмнууд өгдөө ш. Итгэхэрэг юмд итгээд өгдөө штэ. Бодит юм ингээл Одоо хайр гаргийнх мэрийнх нь ач хамлыг бод эсвэл яг чамд яасан ч сайн болохоор гохсон бүхэн амир хайртай мэртэй гэлгэл нэг бүр үн яг хэдэж бодонгот яг жинхэнэ өнөрлө бодонгот яаж юм бод боломжгүй юм тийм. Тэгэхэд яг тиймд итгэхэд итгэе явдаг чинь яа ингэж байгаа мүү гэл их сүрж байгаа мүү гэл яг тиймэрхүү итгэж мэтгэл яг гэдгсэн яг нөгөө хүний тархины нөгөө логикийг хариуцдаг яг тэр юу хэсэг нь ажилтдаг гэж ажиллаж зүгэнд. Тэгэл яг ямар ч ямар ч бүх юм логиктэй юм шиг санагдал аа яг ингэ яг зүг гэл Гэт өвхөмд итгэж яваад байдаг. Тэг яг зүудээс сэрсэн сэрсний дараа ч гэсэн ингээл хальт жоох гэдэг итгэж яа гэл итгэж өгтгөл яг зэ жоохон байж байгааг дараа нь бодсон гот. Зашаал яг үнд ямар алей юм байсан бэ гэд би бүр амар тэгж сүүлийн зүудүүд нэг уйлж мөлөөл амар нэг хүмүүний нэг нэг амар өрөвдөлтэй бүр амар стори стори үзэл уйлж уйлж байгаа байхгүй. Тэгээ яг ингээд сэрэнгуут яг сэрэнгуут амар ямар эвгүй стори хийсэн бэ? Санийх амар сонирхолтой юм байна гэд яг бодоо цээжлчих гэж бодонгод за за яхах гэл хэд хоног яг жоохон байж дахиад бодонгууд амар утгагүй зүудээс юм шиг. Ямар утгагүй юмд үйлээдсэн бэ гэж бодож. Тэгтээ яг зүудний тийм ертөнц байдаг гэдэг. Хүмүүс хүмүүс ингээд нэг астрал аялал гэдэг чинь унтж байгаа ингээ бизнесээ өөрийнхөө биеийг ингээ хараад байгаа юм шиг. Тийм тэр тэгэхээр ингээд нэг астрал юу байгааз бас нэг юм одоо зүудний ертөнцөх юм уу та. Тэгээ тэнцээ нөгөө астрал амар хийдэг би энээсээ ингээд сүнсээ гаргаж маргадаг. Тийм хүмүүс ингээд тийм астрал ертөнцтэй ингээд хоорондоо уулзч болдог болдог ч. Гэтэ тэр тэрэнд би нэг итгэдэггүй маа. Гэтэ шүн ингэж нөгөө нэг яаж магаад альт ингээд бинээс ингээд гараад юм юм хийгээд байгаа ч эсвэл зүүдлээд байгаа ч амар зүүдлэгдээд зүүд юм шиг яг ингээд жигнэс ингээд хальт яваад байгаа. Би яадаг гэдэг шүү ерөөс итгэж үзэж байгаа шүү дээ. Та нар тийм яхаа бүр гайхаад байдаг шүү дээ. Бүр яг яаж юу яаж тэгж болд юм бол гээд. Тэг зүүд л бахал та. Зүүд л юм сан. Би бүр яг тэгдэг байхгүй яг ингэдэг Яг ингэ яг ингэ унтчихсан гид ингэ сэрч байгаа амар амар нойр өрцөн толгой цэн өвдөд байгаа юм шиг. Тэнгуут заа заа зүгээр сэргийн сэрийгээд нүүр мөр усмас явшингууд ерөөсөө сэрхгүй. Тэгж яагаад зүгээр нэг удаа би яг орон дээр хөвтөж байгаа байхгүй. Тэгж яагаад заа заа ингэ ингэ халт зөв нойр өрөд байгаа юм яагаад гэсэн сэрэгчийг ингэ ингэ орноос унсан чи ерөөсөө сэрэхгүй. Тэсэн чиг зүуд байсан байл шнүр. Тэр зүудэн дотроос сэрэх гэсэн. Тэгээ зүудэн дотроо ингээд босч явж ингээд яг ингээд одоо ингэ сэрүүн байгаа юм шиг заяа. Тэгсэн мөртлөөсөө яг одоо яа тайлбар хүмүүс ч гэж. За за. Амар нойрмог уу? Тий. Танд нэг яадаг уу? Нэг зүудэлж яхад ингээд гинт ингээд амьсгаа мөсгө боогдод байгаа юм шиг сэрч чадахгүй. Нэг sleep paralysis гэдэг шүү дээ. Аа тийм хайл хайл бэлгэ тэгдэжсэн ядаж би ингээд унтчихад би энэ ингээд хөшчдөг. Хөдөлж чадахгүй ингээд хөдөлж чадахгүй тэгсэн мөртлөө сэрдсэн ч юм шиг. Санийх минь sleep paralysis ч их санаад байсан юм шиг байна гэж. Амар муухай гэдэгтэй хөр. Бүр ингээд э, нэг хүчгүй болцсон ч юм шиг те бүр ингээд бие удирдах чадахгүй хөдөлж чадахгүй зөр яг хальт дугууртал чаддаг ш билүү. Харин тий би бүр амар тэмцдэж яг тэгчээр бүр хамаг хүчээр хөдөлгөхөө шагаад. Аль сэрэрээ сэр тэмцээрээ сэрчингууд юм амар айгүй нөрч өрдөг. Тийм буцаад яг онтой тэр шиг буцаад яг хөшгөш шагаад. Яг буцаа унтах гэж тэгжээд яг жоохон сэрэгчээд би нүүр нэг жоохон дасгал яг хийч яг гисэн натлаа дэр хийж онгод тэгээ буцаа унтах зүгээр өгдөө шүү. Тэгэхгүй яг буцаад сэрчэнгүүт жоохон аим нойрон буцаал ингэ унтчихгоо шууд ингээд яг анх удаагаа яг тэгж өсөж явах тайм айжсэн шүү дээ. Нүү тий. Сүн сүнс гэж бодож шаа. Маас хүмүүс амир бүрийг нэг Кристийн бүр амир итгэдэг хүмүүсүүд тэр үед яг амир бурханд залбирах шээ таамстай. Чи дээр ч читгэр читгэр дээр чинь дарцсан байгаа гэд. Монголчууд бас хар дарна гэдэг. Танд яг хар дарна гэдэг ярьдаг. Сүн суусан байдаг юм байдаг шүү дээ. Тийм. Яа тэр нөгөө National Geographic дээр Sleep Paralysis-ийн тэр тухай гарчсан чинь Японд нэг нэг залуу ингээд яг ядсан чинь ингээд өөрийг ингээд уяагаар ингээд бүр ингээд хүлцсэн юм шиг зөө оронд оронд нь Тэгснээр дээр нэг сүнстэй яшны сүнс ингээд яг дээр нь гарч ирэх шиг. Тэгээд тэр чинь дөрөвч нэр яа яад авах нүд ингээд хальт харагддаг байхгүй гэхдээ амьдсан жоохон. Тэг юмнууд ингээд нэг нэг одоо нүдэ ингээд амар жимэлгэж ингээд харахлаар чи юм хальт хөдлөд байгаа шаргадсан шүү дээ. Тий. Яг яг тэгдэж чи яг юм юм харахлаар бүр чамраа ингээд сүнстэй ашиг маш ингээд ирж юм ирж ингээд яг даад бүр амар нэг муухай хараг марагдсан шүү дээ. Би нөгөө бүр алрын зэтлжсэн. Яг слиперал шаасан заяа. Шин ингэ дэшээ ингээс чарч ингэ яг миний орны орны дээр ингэ яг орны яг намны нүүрэн дээрээс ингэ зүгээр нэг сүнстэй шиг нэг эмхтэн өнгө зүгээр дээрээс хараад ингэж дээр бүр үнэн амар айгаа заяа. Гэтэ слиперал шаа сэрхэд ингэж гэж байгаа сэрсэн чи яг юу ч байхгүй. Шаан амар новш юм сэтгэл. Нэг удаа бас би яаж тэгэхгүй яг унтах гад зүрмгэлжсэн чинь яг яг тэгэхэд ингээ хүсцэн заяа. Тэгээ хүсчээд ингээ чих рүү ингээ бүр амар дүн ингээ бүр амар дүнгнээд захгүй. Тэгж тэгж бол би яг тэр юм тэрийг ингээл сонсоод энэ юу дуграад байна гэж бодвол яг зүүдэндээ хагас юм зүрмгэлцсэн ухаантай ингээ байжсан чи яг нүдэнд ингээ яг нүдэнд ингээ харагдчихгүй. Нүдэн анцсан багт харагддээ штэ тий. Нүдэн анцсан багт ингээ нэг шууд наа цочоож байгаа юм шиг бүр ингээ паа гэж шууд нэг сүнсний царай харагдвал нөгөө нэг YouTube дээр нэг зочиодог навшин юм байж тээ. Яг тиймэрхүү нэг шижгэн царай аа гэж шууд амар орилж наваа зочиос би бүр ингээд орондоо бүр татгнааш. Яа. Билээ тиймэрхүү зөөдлөснө. Яа, мэн чи хүүхд байхдаа тийм нас бүр өөтлөө айж шүү дээ. Манай ах надад үзүүлээд бүр жоохон байхад. Энийг ар тэнийг ар тэгээд ингээд чи энэ хүнийг олох хэрэгтэй заа юм аа гэгээд бид хүнийг ингээд хайсан чи гид өөдөөс хүний амар зам тарьж тав. Аа гэлөө. Ойрсон чи би бүр хөш хөш бүр ингэж бүр ойлж ирсэн бүр ингэж бүр амнаас хөөс гарч мараа. Тэгэхээр <laughs> шокнд орсон шүү дээ. Жинхэнэ тий. Манай ах бүр гайхчихсан. Хөө чи тоглоод нүгж би бүр ингэ хөдлөж чадахгүй бүр ингэ. Ах тумар айцсан тий. Тий, би бүр шүнжэнгөө тийм зүүдэлж ухаанс шүү дээ тэр өдөртөө. Би бүр тэгж цочоос мочоод юм яваалж муусан хүмүүнийг бүр алмаар санагдчихсан. Тий, цоччоо бүр пста гэж бодчихсон. Зүг зүгээр сууж хахт намайг яах гэж ингэж байгаа юм гэж. Тэнэгтэй ястаа. Э, тэднэрт нээр инээтэй санагдаж шахаад аа гэж өөртөө өөртөө чинь байж таахад. Тийм шал тэнэг. Би нэг утсан дээр нэг зүгээр юм нэг комик төдийг санаж байна басна. Гинт ингээ явуулчих гинт оноос гэх өгөөд ирдэг. Аа нэг сүнсний тухай. Би үзээ. Тийм тийм тийм. Новшин дээ. Тань ингээ зүүдэнд ингээ нас орсон хүмүүс нэг зүүдэлдэг. Аа э, муугай. Хамаатан мам. Би нохоо гам их зүүдэлдэг. Одоохт бүр сүүлэн муухай болдголц зүүдлэн гот Яач үхсэн мэс яагаад ингэж ёо гэл ийлж мэлж байхдаа амар гойсон гэсэн амар үхсэн гэдэг мэдээ амар новшин. Үн новшин мэдрэмж шүү дээ. Анх махч би яг зүүдлэнгтээ бүр амар баярлдаг хөхгүй. Зүүдлээ амар тэгжсэн яг анх нэг эхний нэг 2 3 жилд зүүдлэхдээ баярлдаг гэж бод. Сүүлдээ бүр амар муухай болтго болсон. Одоо заримдаа надад зүгээр цагаан нохоо юм шиг ирдсэн харагдаж байна. Ямар өнгөтэйс? Хар нохоо бас. Аа тийш те. Нэг юм борчгор өстэй. Амар хөөрхөн нохоос. Гэтэ саарл байсан юм шиг санагдав. Саарл саарл тий. Ширээ мөрнөөс амар өсөж өсрөө шаа тий. Тэсэн мөртлөө хиттэйсэн гэл 15 аа билүү. Тий амар хөшин биш. 14. Гэтэ яг би ганц юм дээр байлаа. Амар гоё амьдэрсэн болохоор нөх амар яадгуултай. Санаад. Батагийн дургууд батагийн нохоо бас амар сайн байдаг ус тий. Аа би нохоо ихтэй муухай шатдаг сан жоохон шээж мэнгөтэн зодч бодвол. <laughs> Сүүлрэг амар хөгшин болсон шүү дээ. 19 19 жил амьдэрсэн шүү дээ. Амар хөгшин болсон шүү дээ. Тэгээд Гэтэ бас нохоогоо яг би нэг юун дээр нотын гадна нэг зүгээр юун дээр оршилсан байхгүй юу. Зүгээр цастаа өвөл өсөн шүү дээ. Цастаа зүгээр уулын ингээд юун дээр цасаар ингээд булаад сүүлийн нэг тасалж маслаад дараа төрөлтөө хүн болж төрөөрөө мөрөөрөө гэл тэгж ритуал шиг нэг тэгээд тэгчээд яг өвөл өж байгаад яг хавар болоод яг цасайлж эхэлжсэн үе байхгүй. Тэр үед яг зүүдэндээ яг цас нь ингээ хайлтсан заяо. Тэр уулан дээр ингээд ингээд би нэг өртмөд идчих амар тийм шижиг юм бай болж байгааг нэг би ингээ харааш. Яг одоо тэгснээр сэрэнгүүтээ яг одоо тэгж байгаа бах та гэж. Тэгээ би зүудэндээ өвөө мөвөөгөө зүудэлдэж штт. Тийм өвөөгөө зүудлэхээр яг ингээд яг тэр үедээ ингээд яг санаж байгаа ингээд сэрэнгүүтээ мартчихдаг зөө. Гэхдээ яг зүудэндээ би өөр тэрэл ойлаад идчих бүр ингээд санаал бүр амар муух штт. Өнөрийн өнөрлөл одоо э, амар тэрэл бүр санаж байгааг л амар ойлаад муу амар хэцүүтэй. Зөв хүмүүс яг зүуд юу юм бол тэр амар сонирм багц. Одоо энийг шинжлэх ухаанаар бараг тайлбарлаж чадахгүй шүү дээ. Тийм уус тайлбарлахгүй. Гэхдээ удахгүй яаж болж магадгүй сайн зүүдийг рекорд гэж болдог магадгүй ч. Зүүдийг рекордлоод гэхдээ би тэгвэл одоо зөөр нөө тархины сигналыг биччихээ одоо. Тэгээ ер нь бол жоохон амар бүрэлдэсгийн имиж хийж болоод байгаа. Тийм болохоор баг бичлэгийн тэр хийж болох байх л та. Ирээдүйд л тэгтэй нэлээ. Тэгээ ирээдүйд яг зүүдээ хардаг бол амар сонирш авах тийм. Зөөр нэг бичлэг шиг хардаг юм. Тэгвэр юу харагдах бол одоо ингээд толгон дээр ботход заа нэг тиймэрхүү юм байсан гэж бодож байгаа шүү. Тэгвэр яг боттер харуул амар шавах тийм. Надад л нэг ийм зүудүүд амар гоё тийм. Бор орж байгаа зүудүүд. Яг зуны бороо. Бороотой амар гоё. Би нэг зүуд хөдөлчихсэн нэг гар гарынх нь дотолж байгаа шиг тэгдэл хэрүү зөө. Тэгснэ ингээ бүгд ингээ амар том хотод evacuation болж байгаа. Яг орой нэг гэрэл мэлээд хальт бороо орж байгаа. Тэгэл ээж мэжүүд бөөнөр ингээ явж байгаа. Тэр их зүудэд хальт гойж юм шиг амар гэдэггүй. Би бас нэг тийм адал явдалтай зүуд зүуд ингээ хот ингээ усанд живцэн зөө. Живцэн ингээ нэг давхрууд ингээ аим бүгд усанд яатсан. Тэгээд нэг давхртыг манай хоёр жоохон төвчтэй тэр зүг ингээд төгжгдсэн байна. Би бүр ингээд усан дотор ингээд яг нөө нэг кино мэнэр чи амьсгаа авч ороод ус руу ороод хайгаад байдаг шүү дээ. Би яг тгээ хайгаашаа бүр амар амьсгаа авч чадахгүй. Ингээд дүүгээ хайгаад бүр амар санаа зовоод тэгж байгаа сэрэнгүүтээ бүр ингээд яа тийм хэлгдэг. Амар тайтарч. <laughs> Зүуд байсан байна гэлээ. Тэр үедээ ихтэй яалчгүй яг л яг л бүр яадаг те. Нэг яг өөрийнхөө ухаанаар сэтгэж идэг те. Манча дүмэн сайхан ч л өгчдөг бүр амар зүзүүлсэн шүү дээ Нэг машины олигарх бистад хэрэлдээ шатцаа. Наад нэг наад нэг сэн яаж ч юм гар буу байсан. Би тэгэл тэр бистаар ингэж ингэж харуулж маруулаад би чи бууд мууднаас хальт бууж муудаал. Гэсэн машин онд байхгүй. Тэгээ заа зин айгаа явчих واخ гэсэн чинь нөгөөстэй чинь над тэр цагтаа магдаад дуудсан заяа. Тэр ингээд уулаар цагтаа нар харагдаж марагдаал. Батбаярын бэлэг баяр чамааг одоо барьсан барьсан гэж игээ шаагаад. <laughs> Йоо. Чи бүслэгдсэн. Тийм бүр яг тийм билээ. Би тэгтэн бүр амар амар бодчихс. Би яагаад тэгээ буудчих. Би ямар тэнэг юм бэ? Бүр амар айгаа заяа. Би бүр яахан мэдхгүй бүр ингээд зүүдэн дотор бүр паниктжсэн мэдрээдсэн шít. Тэсн чи нэг үсчихээ сэрсэн заяа. Бүр ингээд ингээ айцсан. Тэснэ хүшүү эн чин одоо бодж ертөнцэн те гэсэн бүр амар баярлсан шít. Бүр яг тэр яг тамираг ярьж байгаа бүр яг мэдэрсэн гэж хаяа нэг одоо ингээл гадаад мадад тахт гэртээ харцсан байна ингээд зүүдэлж мөдөлж аваад сэрэнгүүт ингээд буцаад нэг новшин нэг гадаад байж хэр новшин мэт шүү дээ. Би бүр яг нэг яг Америкт очиод эхний дээд ерөөс зүүдэлд үснэ гэж тэгж яг яг а биш биш би ч яг тэгж нэг 100 болцсон байна гэж нэг сарын дараа шууд шууд Америкт очиод нэг сарын дараа яг бүр 100 болцсон байна гэж зүүдэлж шүү дээ. Яг ангаар амарлтаа марлаа явж ингээд ямар гоё юм бэ гэдэг Хичээс ирсэн чи зөв нэг нэг л сар болж идэг шээс өшөө баг 9 сар дутуу. Зайл зайл гэж. Новши бас. Чанд Америк хүмүүс ер нь ямар санагдсан бэ? Ер нь янз янз амар өөртөө. Лавиг миний Америк хүмүүс бол амар гоёсэн. Үнэхээр чөлөөт. Яг танаа одоо чиний одоо амьдэрсэн айл. Дараагийн амьдэрсэн. Эхний айл бол амар мухаас баян хэрүүл мөрөл бол. Тэгээд энэ. Бас алдсан байсан гэлээ. Яг одоо өөр нөхөртөө нийлсэн тэгээд Тэр нөхөнд гайгуулт гэхдээ бүр амар навшийн амьдрал дээр өнөхөр урт. Эхний хэдэн сар ерөөс ууралж муурахгүй гэхдээ амар муухайсан. Нэг л хөндөө. Амар юу навшийн биз. Би тэ ерөөсөө чөлөөтэй байж чадахгүй тэгэл. Амар гэрийн ажил ажил хийж мэгэл амар хийгээл. Уул нь хийх ёсгүй гэж л ч тэ. Яг хийх ёстой л чоорс гэж яг байгаа хийдэг. Яг хүүхдийг л хийдэг юм хийх ёстой. Гэхдээ надаар бүр харин бүх юм аялаж мэлгэж чам гэрмээр юм. Зарцлаа шагаад бол яг юу юу гэсэн хоол моолн дээр навширдаг гэсэн лөө. Тийм хоол моол э, гэрийн хоол ихэд зүгээр гадар модар хоол ихэд заримдаа наа өөрөө төлмөлгөл. Тэгтэй ч яг байдаг юм. Хаа ихтэй зүгээр даачин готын үед ларын удаа даахт мэтэл нэг юм хэлэхгүй дэл өөр юм мэдхгүй бодохгүй даалгах чонгод татар амар ууртагаар. Дарын удаа ч өөрөө хоолоо хайдаг шүү дээ шүү гэдэг. Амарт нов зүйлдээ амар уурал муурал новшин болсон ба. Ямар баг зөөрл цагаан арстнууд байсан. Аа үгүй үгүй. Арлын хүмүүс. Арлын чумороо хүмүүс. Тэгэхээр яг ямар хавааны хүмүүс шиг бас амгийн орлын омг. Гуам гэдэг арлах. Харин дараа нь дараа нэг Америкуд яг цагаарст нь болоо. Цагаарст бид нар бол аягаа шүлөөт байсан. Гэрээ ажил хийдэг л гэхдээ би амар жоох юм нэг хийх юм ийд үзсэн. Яг зүгээр нэг тоос мосаа өдрөө тоос тоос тэнд байхад нэг сэтгэлч арай хамаагүй зүгээр байсан. Тэгэл гадар мадар аялж маялал. <laughs> Нэг удаа манай тэр нэг хост аав заяа. Зөөр нэг зурд үзсэн чинь нэхнэр нь ажиллаж гэрийн ажил юм юм мэдчихсэн гинт нэг юм нэг юм хийхгүй байсан туслахгүй байсан байхгүй нөхөр гэсэн чинь эхнэр мөр уурлахтаа Are you fucking retarded гэсэн чинь оо усчран гота хувц ингээ их хүч тавьчихсан аа I hate my life гэж. <laughs> Яаж яг мөр 40 50 таа хүн шүү дээ өөрөө. Юу нээр инээ төрсөн шүү дээ. Даа гоё. Монгол нэг тиймэрхүү юм нэг харагддггүй те. Хөш хүмүүс хоорондоо бүртгэж амир чөлөө байрцаж байгаа ч юм уу. Тэгвэл уурсан үед л тэгшээд тий. Хаяа хаяа надаа ингээл гинт юм ярьсан гинт. Аа тий тэр л өнөө амар яасан шүү дээ. Йоо. Гинт нөө тэдний ээжийнх нь явсан байхгүй юу? Бүр юм аа одоо тэр эмээх юм уу тэн. Тэгсэн чинь очоод гэрмэт нэлсэн чи гинт нөө нэг амар хүүгийнх нөрөө мөрөнчлөө нэг юу байсан байхгүй юу? Пент хаусын сэтгүүл. Тэгсэн чинь нээр зарснаа. За энэ хоёрыг ингээ хараа гиснэ. За энийг өнөөдөр гэртээ аваачаад Алийн Кэта шээ. Кэта юм уу Тамира хоёр альных нь өрөөлөө орохыг харнаа гэж. <laughs> Гэсэн өвөө ингээ арснаа хүүхдүүд хүүхдүүдсэн харж үзсэн. Бид нар гайгүй л юм байна. Гэтэ бид нар дараа нэг үзэнгууд хууцнууд наалцсан байх хэсгүй шүү заяо. Дураш. <laughs> Хэлээ хэлээ. Чөлөөтэй юм те. Гэтэ манайх Монгол Монгол хүмүүсийн харилцаа ч бас нэг жоохон арай нэг Аз нэг тийм ах захтай ч гэх юм уу те хүндэтгэх хэвээр та Америкт бол одоо юу л гэж штэ те тэр ч бас яг яг бүр амар хүндлээд байгаа юм ч баг байхгүй тэгэл Монгол яг миний үеийнх нь болохоор тэр нэг таамаа гэж хэлж байгаа ядар хэлэн жоохон ядаргаатай те нэг заримдаа нэг хоёр гурх нар нэг ганц хоёр насаар ах юм шүү таамаа гэлүүлэх гэж гэлгүүлчих гээш зарим хүмүүс ах болчихгоо шээ <laughs> байрных нь агаа олчихгүй шүү. <laughs> Гэтэ тэрнээс олж нэг тийм жоохон юу үүсдэг юм шиг юм тий. Одоо юу гэдэг чи. Disconnect. Одоо нэг хүмүүс нэг нь одоо заавалчгүй ах болохоор яадаг юм. Японд ч нөгөө нэг э, дээдлийн ангийнхныхаа хувцсыг угаадаг юм угаадаг ч гэлээсээ нэг симпай симпай гэж. Тийм дээдлийн ангийнхаа хувцсыг угаадаг юм уу? Тэр нэг жоохон тиймэрхүү юу байд юм шиг л шүү дээ. Яс мас сургуулиудад дотор байр мэрнэ Лавдаг нь сум манаар чинь шинээр ожоо сум манаар бүр амар бүх усаа ашууддаг гэсэн. Тийм. Бүр айгүй хэмээлгдэг. Лэм бүр амар хөндлөлтийн шиг лээ тийм. Бараг дарт шиг яадаг ч юм. Үгүй. Гэтэ Америк одоо гэтэ Европ Европод бас ямар үдийн мэдгүй те. Англичууд, германчууд, Франц, Франц, Итали тэднээс хоорондоо өөр юм шиг байна те. Байгаад л. Нөө нэг та нар санаж нэг Франц Франц шиг тэр дээрээ Европт баг 100 хэдэн жилийн дайман гэж үт юм бил шүү дээ. Үргэлжилсэн дайн шатс. Яг Франц, Герман, Англи лөө Герман хоёр байлцсан. Байлцсан. Англи, Франц, Францыг эзлээл нэг юм тэгжсэн баг тийм. Яг нөгөө тэр үчигтээ бүр нөөс юм үед ч тийм. Dark Age үеэр сэлээр байлцдаг тийм үү. Шана Dark. Шана Dark бай тэр үед юм. Тэгэл хэдэн Нобл гэсэн яг тэр үед чинь хоёр том Нобл family жоохон хооронд амир юм гадраа зур удаацлтангууд Тэгсэн чинь шууд бүгд би өөр өөртөө айлаа хэсэг дудаал тэгэл амар нэлээд том болцсон гэж хэлсэн. Бараг уулс орны тиймэрхэн болцсон. Аа өөртөө шууд юунод юм хамт заслын найд сатнууд найз найзууд янз янз аалаа яд. Тэгэл нэг нэг тал нөгөөх нэг тал. Жанна Дарк чинь хэний Франц Франц гэж хэлээ Франц гэж хэлээ. Тэгсэн чинь зүгээр аим баран нэг сөрхий юм хийгээг бах нэг тэр чинь амьдараа шатаач алсан юм байл шүү дээ. Тийм шүү дээ. Англич барьж аваад. Тэгэхээр Яна Дарк ч нэг Француудыг амар удирдаал хот модын чөлөөлөдсөн шүү дээ. Тэгсэн чинь шууд нүгэл мүгэлтэнгээл тэгэд бүр 20 өгөхөд бүр 25 жилийн дараа л бүр яг нөгөө хаанхын pop pop өөрийг нь бүр хамаг үйлэн яаснаа бүх юм мэдээд бүр хамаг нөгөө юу нүгэл юу юу crime чөлөөсөн ч ямарч буруугүй юм байсан байнаас нэгэн илэрхийлсэн. Тэр ч одоо барыг нэг хамаг штэ. Тийм дээ. Тэгэл шатагал алт. Яг хөө түүхэн түүхэнд л юм дэгд бичгдэж шин шин тэгэл. Тэрээс яг өөрт нь ямар ч одоо өгцэн <laughs> юм чиг ядаж чоронд байж байгаад нэг өгшөрөөд ингээ гаргаж маргасан бол арай өөр. Яг арай өөр штэ зүгээр. Хилмигдсэн хүмүүсүүдийг нэг цагаатахтай штэ. Өгцснийхэн дараа. Тэгтээ нэг нь л хилмигдүүлээд тэгээ тохирч юм штэ барыг ямар ч ялгаа байхгүй шүү дээ. Яг хөө тэгээд ядаж өгснээс дээр байлгүй. Яг хөө түүхэнд нэрийн цагаат багчаа. Тэр үеийн дайм байлтай гэж нэг тийм аримуд нэг цөөхөн л өгсөн. Дээдлээ нэг 20 20 мянга цаг ч юм уу те. Тэгсэн чинь зүгээр л дэлхийн 1-р дайн гэсэн чинь эхний сард нөлөөлөө. Зүгээр хэдэн сая хүн өгсөн байсан гэдэг. Зүгээр дайн дайны зүгээр тэр нэг одоо хэмжээ нь бүр амар том болоо шээс. Бүр мангар олон хүн мангар амархан хөхдөг гэж. Яг тэр үед болохоор нөө дээр үеийн европч нэг тийм тактик өгдөг шүү дээ. Зүгээр ингээл илүү тийм тий одоо нэр хүндтэйгэр ингэж байлдаж тий шууд дайснаар го дайрах хэвээр юм шүү дээ. Тэр нь тийм амар тийм романтик тийм төсөөлөлттэйсэн дайны тухай. Тэгсэн чинь шууд тэр үед үеийн зэвсэг нь бүр амар болоод гэхдээ дайны яг тэр дайтаж байгаа хэлбэр нь болохоор амар тэнэг өсгсөн ерөөсөн ямар ч тийм камуфляж нэр байхгүй амар тийм тод ховцсон уцтай тий тийм францууд нэг тод цэнхэр ховцсон уцтай тэгэл бүр мангар олон хүмүүс өөд өдөөсөө гүйлдэл тэгтээ буунууд нь амар болцсон алга тэгэл шүршилцэл тэгэл окоп окопны дайм болсон гэдэг зэр өөд өдөөсөө харж байгаа л бууцдагсан биз дээ тэгш зөр ингээд бэлдэж байгаа нүүл өндөр өөдс ингээд буудуулахаар бэлэн зогсож идсэн. Хууч мол болгороо буудуулаа бараг өчгөр тэ. Үгүй тийм биш. Тийм шүү. Үгүй зүгээр яг ингээд нэг нэгнийхээ өөдөөс харж байгаа зур шууд буудалцдаг. Гэтэ бусад одоо нэг Европын биш орнуудыг бол лаадаг гэсэн хэрэг тий. Одоо зөвөр нэг Индиан Индианы омгуудыг яг юм баахан 120 яг юм цэргийг зэрэг Индиан Индианууд нь болохоор зөвөр нэг ойрч цэлмэлээр завчин эсвэл ном сумаар харуулж мараад тэгж л алах багтал шадарч зөвөр ойртууд юм болохоор ойртууд юм бол зөвөр буудаал хайчгараа зөв тий. Нэг хуруу бодлол гэлж харддаг зөв. Мангар олуулаа ихтэй яг ингээд яг зэрэг бодож байгаа юм чинь бүр нөгөө төлөлт бүр үнэхээр барахгүй амар хөчтэй байна шүү дээ. Нөөс юу бас амар шээ. Дэлхийн 2 дугаар дайчин бүр хамгийн их хүн алсан яг дайм байл шүү дээ. 2 дугаар дайн хэдэн хэдэн сая өгсөн гэлээд тэгсэн чи тэрнийх нь 70 сая. Тэрнийх нь бараг л 70 60 70% нь бараг юу зүгээр ямар ч юу бурууг зүгээр иргэд гимгүү иргэд гимгүү иргэд гэсэн гэсэн. Бараг нэг 60 байх шүү бараг. Оросод бараг 20 сая хүн алдсан гэдэг. Тийм Оросод аа зүйл толгойд. Орос зөвхөн тоогоор л ялдаг байсан гэсэн тийм тактикэр биш. Тэгэхдээ тэр энэ юунууд амар сөнгөлч чеченүүд тэр үед Оросд байлсан. Одоо э, хам бар чеченээс хамгийн их тийм дайны баатарууд орсон ч тэр үе. Тэгээ чеченүүд чи өөрсдөө Германы талбалд ороходсон юм шүү. Оросд байсан юм шүү. Тийм үү. Орё Герман сайн байлд. Өө нөө чеченүүд чи Оросоос ингэ тусгаарлах гэдэг шүү дээ. Тэр үед биш шүү дээ. Тийм үү. Гэтэл тэгээ одоо дайны үед бол э, тийм байгаад шүү дээ. Тэр чин чечентэй дайнч бол нэлээд бас сүлд өссөн шүү дээ. Аа. Сүлээс л Чичээнд бас лалрын яа тиймэрхүү уулын дайч та. Тийм яадаг жилсвстай ингээд ээж нэг орсоч нэг таксин зулсан байл гэсэн чиг тэм чичээний грузин хүн байсан байхгүй юу? Чичээ энэ тэр юм. Кавказ. Тэг Кавказ грузин хүн. Тэгсэн чинь тэгэд явж л Одоо энд амьдрах би бол ингээ ирсэн гэр бүлээр амьдардаг. Би бол энэ ч бол хизээч баяжхгүй. Гэхдээ бол энд бол айгүй гоё надаа ингээ зүгээр өдөрт нэг хэдэн яг өөртөө гэр бүлд хангалттай ингээ нэг тийм аим тансаг очих гэсэн хангалттай хангалттай мөнгө олдог ядчил би одоо хаюунд байсан бол орой олгон зур гэр мэрлөө зур буутаа хүмүүс орж өвчээд бидрийг амар threaten эдрийг сүрдүүл мөрдүүл гэдэг айгүй хэцүүсэн гэсэн гэл энд ирэхэд зур мөнгө олохгүй ч гэсэн амар тайван амил амьдрах хамгийн гоё мэй гэл хүмүүс ер нь амар тайван амьдрахыг л хүсдэг шүү дээ тий цэцдэг шахгүй дайны үед яг ямар өсөл бүр ёо нэг алх голын байлдаанд данд нэг зүгээр Монгол малч тэд нар байлжсэн гэлээ. Малчд энэ төр буу муу антер аваад зүгээр ямарч баг нэг байд. Заримд яг бүгд юм шилтэй. Тиймэр хүмүүс амар орж исэн гэсэн. Айгу одоо болохоор хүмүүс мэдхгүй амар тэнийг монголчууд зарим хүмүүс тэр чин баг дайм боб дайм биш. Баг биш гэж хэлсэн шүү дээ. Зүгээр нэг ганц л байлдаанд гэж. Тийм тийм тийм. Ганц байлдаанд. Гэтэ Монголд бол дайн штэ. Тийм өөр ямар ч баг яг сүүл баг хэдэн хэдэн мянган зэрэг 20 мянган зэрэг мөрөг байсан гэлээ Японууд чам. Мэдээ лав нэлээ их зэрэг байсан юм шиг. Монголчуудын хувьд бол амар юм уу гэж. Гэтэ тэрийгээ өөрсдөө болохоор яг тэр нөө нэг цэргүүд дундаа байсан оо Япон цэргийн нэг тийм ном гаргацсан сохгүй. Тэр э, алкоголын дээр байлцсан. Тэр бүр японочууд амар тэнэг юм хийсэн л гэж яриад байдаг. Тэгж дайрах ямар ч шаардлагагүйсэн гэж аахгүй. Зүгээр дайр дайраал цэргүүдээ алдсан. Яг нэг Япон Япон цэргүүд ингээл ирж исэн байна л да. Тэгсэн чинь ингээд Монгол Оросууд нь болохоор тэднийг ингээ ингээд амар өндрөөс ингээ харж ирсэн гэсэн ингээ уулын моолн дээрээс нэг тийм харахаар дандаа ингээд тийм одоо disadvantageтэй байсан сул талтай. Монголчууд нь илүү даваа талтай ингээл бүгдийг нь ажиглал тэгэл байлцсан юм шиг ингээд тэгж жаад ингээд ингээд эн тэнд ингээд юунууд ингээд яатсан байгаа штэ цэргүүд ингээд ингээд очсон байгаа штэ те ингээд өөр окоп окоп барьсан те хэдэн километрийн займаатай тэгж жаад оройн ингээд нэг дарга нь тийшээ очичоод тэр мөр ингээд явуулт юм л та тэг явж яхад ингээд замдаа ингээд бас байл те цэрэг мөргүүд ингээд буудаж мууддаг заа өөрснөр нь тэгж жаад гүүж мүж байгаа очиод яг тэр нөө нэг очичод тэр гэсэн газарт нь очисон чи бүгдийг нь алж малаа яц баг япон цэргүүд өгч мөгцэн аль хэдийн Орос монголчууд алуулж малуулсан. Тийм амар байдаг гэсэн юмсэн. Тэгээд ганцхан машинтай явж хахад шүн яг ингээд яг бас амар буудаж муудаж. Тэгэхдээ оноогүй юу ч гэсэн амар тийм ер нь л дайны талбар гэдэг аюулт. Зөвхөн азтай хүмүүсд нь амьд үлддэг гэж шүү дээ. Мэддэг. Чи тэгжсэн шүү дээ. Ер нь бол баг амд үлдсэн баг дазаар үлдсэн хүмүүс тэр халах гол энэ нөө. Гүгөө ер нь бол дайнд 98 тийм том том том дайн. Аа. Тийм л хаац. Бас тэл нийлж хөрсөлсөн буулцсан. Дээвэрч сум явшлаа. Зүр хажууч яг хажууч байсан зүр ингэн гол өгч юм хөөш шагаал. Зүр хөөш шагаал. Аа гэж шагаал. Мангар амархан өгч байгаа шүү дээ. Зүр ингэ найз мэс чи явж санаа зүгээр. За одоо гой шаан те гэсэн шууд өгч хөөш шагаал те. Зүр аим ууш. Зүр шууд шокнд орл. Юу вэ гэж гайхаа шиж байгаа те. Хаасаг өмнө зүр хөөш шагаал. Бөө зовлон молон дэл. Юу ч хэлж нэг энэ дэр дэлхийн өдөр дайндаар байлж хахад гитлэр өөрөө ярьсан байж би бүр яг ингэ дайн талбар тийм ургамал дунтай тийм юу эрдэнэ шишийн ургамал биш юу л будааны ургамал чинь ингээд өндөр өндөр ургамал яатсан ургацсан байдаг шүү дээ тийм амар их ургамал тийм өвстэй өндөр жоохон өндөрдөө өвстэй гадар хитлэр бүр амар шахацсан тийм яг зур дайны талбараас нэг яг англ зэрэг ингээд буудахад амар бэлэн байсан гэсэн тэгдэж зур яг анхны даймаас бол ингээд албар өөр ингээд буудаж чадаагүй каверт хийсэн а англ нь хайцсан юм уу тийм англ нь зур хайцсан Тэгсэн чи тэр үн гитлер байсан гэж хэлээ. Гитлер өөрийг нь яг наг наа алах боломжтой байсан гэхдээ алаагүй гээд. Йоо. Yeah. ингээс яа оо тэр нүрээрээ дүф мөрч ой теста за яаж ярилцах вэ яг нэг байрлал ол идэх үед үлээ а үгүй энэ дээр дуу явуулаад димж зүгээр дараа нь энэ дээр л тавьчих шээ энэ дээр зүгээр ярилцсан а Тукаамс л эзэн нөтрөлд оролцсон. Аа, сүүлийнх дээр Би олгоод. Сүүлийнх дээр ороо. Ингээш асуусан. Их би олгоод ирсэн наач. Юу гэж эхлээд эхлээд яаж ярьсан. Эхлээд зүгээр ингэж яаж ярьсан. Тохоо юу гэслээ? За юу. Ганц л хизээ дотор дөрлөцсөн. Тий амар гоё асуулт байгаа шүү дээ. Аа. Яг их би асуулт байгаа. Тийм ээ. Тохоо сэтгүүлчийн асуулт. За Тукан хамгийн сүүлд бол урьжиг дээр оролцсон байгаа. Тэгээд э, А чи бол яг нэвтрүүлгээ хариулж. Тэгээд <laughs> одоо ингээд та ямар сэтгэлтэй байна? Мен сэтгэл үнэхээр өндөр байна. Тэгээ олимпиас манай мөн 2 жуудагийн бүхэн маань алтан мөнгөний медаль авчирсан үнэхээр баяртай. За дэлхийн хэмжээд ба тэр жуудаагаараа одоо дээрээсээ дөрөвт бичигдэж байгаа гэдэг. Үнэхээр э, энийг бол бахархмаар асуудал. Би тэгээд э, <laughs> шулуугийг гавьяат давмаар байна. <laughs> Шоу цэнгийн таны хувьд яг юу вэ? Аа. Шоу цэнгийн. Шоу цэнгийн. Одоо энэ одоо залуучууд <laughs> Тий, одоо ер нь бодогцоод өгдөг шүү дээ. Ингээд улсын хурлын гишүүн болцоод одоо дээрээс харж байгаа те залуу цэнгийн цагаанаас яг байлгүй яг одоо ууж идэхээр хитүүлээд байгаа мүү гэж бас бодоод байгаа. За одоо орчин үеийн залуусд маань жоохон тийм дотоод ажигдаад байгаа бид одоо Монголын оюутны холбоонд хилээд зохицуулах гэж хийсэн байгаа гэсэн юм байна. Оюутны 70 мянган өгөө өлөөчэй гэсэн юм. Оюутны 70 мянга бол угаасаа шавуу цэнгэний мөнгө шүү дээ. Дандаа баар нөгөө томчуудын халаас руу байнг шааж байгаа байхгүй те буцаал апуур тий сага буцаад апуур орон буцаад тий спид болвол тэр чинь баарнус бүгдээрээ дандаа усыг урд өнгөшөний өмчт байдаг шүү дээ Тийм болохоор тэгээд ивэл дор. Ивэл дор. Тэгээд буцаад 70 мянга аваад буцаад хийгээл манга сэргэлэн пистанер баяр цагттай баяр маяр илүүгдэрж модж чиж чаа. Зүгээр л хүний жаргаж байгаа шүү. Бэлэн мөнгөгөө шагаад байгаа шүү. 70 мянга 21 мянга өссөн. Нөгөөтг нь яг арх уугаашаа. Дүн буцаа буцаа карманд нөгөө бүх хөвмдэл орсон мөнгөд хөвмдэл байж идэг. Тийм байгаас амьдрал тий бид нар нэг төрлийн дор амьдарч байгаа. Элбэг дор. Аа тийм. Тэгээд бас бүх юм тийм шүү. Аа Бүх юм тэгэл буцаад дотроо л эргэлдэх юм шиг юм. Харин тэгээд угсаа 700-ын томчуудын хадгалт зүгээр л архин дээр жоох мөнгө сайн эргэлдүүлж байгаа. Тий, за 4 жилийн өмнө бол Тэмүүжин гэдэг тэгээ Уус аймагаас гаралтай нэг залуу сонгогдож улсын урлаг гүшинд ороод нэг туранхаа ерөөсөө хүн харахад дойжгүй залуу байсан нэг гин 4 жилийн дараа гэсч одоо ингээл хууль зүйн сайн яамны сайд болцсон одоо ийм томор бол те танкагаас ууцсан юм дээр том том мөрөл байж тээ юу ч мэдэхгүй залуу Уус аймгийн зүгээр л Уус аймгийн 10 жил төгсөөд эдийн засгаар хагас жил сурж яваад гарсан биз та. <laughs> Тэгсэн улсын хөрөнгөд орцоо байдаг шээс. Тэгэхэд бол э, маа завхлаа авах хийм байсан шүү дээ <laughs> гэж аах. Хүмүүс ойлголдог байла, дуулуулдаг байла. <laughs> Бүхий өргөө хаг шаадаг байла. Тийм бүгээр хаг шаадаг байла шүү дээ. Хоёр өдөр тоглолцоод ойлонт нь пиг шаадаг. Пиг шаашдаг ч юм бол. Гэтэ нэгтэ одоо завхлан жоохон хүмүүс ер нь жоохон шоолдог болох шаттай. Хүр тэрэг мэрэг унаа шахаад байна. Өөрөөсөө угаас нөгөө мөнгө харах ярээр гिचээр янз янз нэвтрүүлэлт ороош. Сүүлийн альбомынхын зургийг харснаа. Нэг юм юу л э, гэр оронгүй хүшиг хувцалсан заяа. Тэстэ баахан мөнгө өрчсөн. Тэстэ хэцүү амьдрал гэсэн нэртэй байлээ. Амар тийм хипхоп цомог шиг шаастай. Би наас нь шууд жи харагдчихлаа. <laughs> Шууд жи өстө Монгол хэл үссэн. Ичэнэ малгайг ажиж чи харуулаад тавьчихсан юм шүү дээ. Миний нүд хиг надад. Би. Ер нь та нар юу хийж байна? Чи юу хийж байна Тамира? Аа, <laughs> дотор зохиолын дуд болж байна. Тий. Тэгвэл чи шууд гаднаа дуул та гэж. Чиний чиний дуулалт чинь ер нь өнгөрсөн өнгөрсөн нэвтрүүлгээр ер нь цацагдаад манай сонсогч нарт их таалагдсан шүү дээ. Үгүй тийм үү. Тийм шүү дээ хаардын гавьд авчаад одоо ингээ сайхан өргөтүүдийн ганд дуун жаргал суунда өөрийлгэн баггүй цагтаа хөвгтэй шүү. <laughs> Энэ спот яаж дурсаж байсан ажиллаа ихгүй идэд гөр. Холбооны мөрдөх тавчаа. Одоо яа минь ихтэй. Яа. Эй, nigga, get up, nigga. I bought the ball, nigga. You got your basketball, dog? Come on, man. What the fuck you doing, top bitch? <laughs> Yo, man. Yeah, yo, man. 11 numbers, motherfucker. Play for Houston Rockets. <laughs> you ain't got shit, nigga. <laughs> you ain't got shit. You're just tall, nigga. You're just tall. You don't get nothing to do, man. Fucking play on the court and shit, man. Trying to shoot. You can shoot. the rest of your team can shoot. You're full trash, nigga. you don't need anybody, dog. You don't need to. Because you're from China. <laughs> you order pizza? I order pizza, man. I'm hungry. I'm eating. What the fuck are you doing? Playing with your iPhone and shit, nigga. Playing Candy Crush. <laughs> Think about deep some shit, nigga. <laughs> Is your mom love you, man? I did this shit on also. It's a mama joke. Don't angry with that. Чи ер нь архийг юу гэж боддог? Архийг амьдралын нэг байх ёстой зүйл юм болов гэж боддөө шүү дээ тий. <laughs> Хоёр нь одоогийн байдлаар ер нь нөлөөллийн дээгүүр өнө нөлөөллийн доогоор өнө. Нөлөөллөөс доор гэ татар мэн саяхан миний тоглолт хийсэн гэж яах. Нөлөөллийн доор живэн шатсан. Тий нөлөөллийн доор бүр наач амьдралын хэцүү бол хамгийн сүүлийн арга хэмжээ авч байгаа тэр шүү дээ. <laughs> Би нэг удаан бодож эхний хүүхдээ ярилцгаа нөлөөлөөс доор. Би нэг гоч ямар ч нөлөөлөл байхгүй болоо шээ. Цагдаа заяач өөрөөс өнзөр загвар өмсдөг хүүхэд явж ингээл ярддаг байсан. Тэгэл одоо нөлөөс доогоор шатсан. Өөрөөс намх ихтэй тааш шээ. Гурван мухраш. Алхсан чинь ихтэй гомдоошаа. Өөрөөс нь юм шатсан. Заяа ийм шатсан. Ягс доор намх их нэг шаас зүгээр бодож хүүхдээ нэр гэсэн юм уу? Аа нэр өстэй. Тийш үү. За. Гших. Хамбургдэд хэлбэ. Их нэртэйгээ амар өндөр ихнэр бишээ. Загвар өмсөлтөд явж харж лээсэн мангас өндөр шалц. Сугнаг л. Хэдэн он? Мэдгүй ээ. 2005 мөн. Яг нэг ид шааж ах таа. Тэгсэн чинь одоос өөрөөс намхан их нэш. This life man. Буруу нас үрээд яаж таньч цуудаа шиг. Имэгт. Стам болж байгаа чинь баяж байсан шээсүү. Тэг нэг өөрийнх нь яг яг цуулж байгаа. Бүгд тамнаас үрж авт одоо ч цуулах гэж байгаа. Зугаан сүрэшээс жаага хэмждэг шугам дээр зэрэг ирэн ша. Тэгвэл яа 5 6 стежтэй ша. Монголын үзснээр яд үзүүлж байна. Шахаад идэв чи. Юу үзэл ойлгодгоо ша. Чи Тэр ах Тэр ах хэвээр сохтоо шааж сте ажил дээр. Оо мэн хэд та намайг хар гэж шаагаад. Тэр нэг Монголын үндэсний 6 цаг болж байна. Яг тэр ах зүгээр сохтоо арх нэртүүлсэн яг ард яриа шаа. Тэц та. Ингэж шаахгүй тэр ярьжсэн аа. Монголын үндэснөд телевизээр үзүүлж байна. За 630 минутад Оо писта. За хатга буцаа ухраад. Яг яг тэгнэ. Яг хэдэн юм писта. Манай өрөөнд дуу хоол оролцохгүй текст уншижсэн аа. Олон 6 нэгээр хожигдсан байна. Оо гүйлэг. <laughs> Яг тэр хоолоогоор хэлсэн шээ. Тий. Чи ер нь телевиз хөтлөгч боллоо гэж бодчихсноос үхвэ. Телевиз хөтлөгч болно гэж э, ер нь актер бодож байгаагүй л дээ. Тэгээд багасаа өөрөө дуулах дуртай тий бизнесийн чиглэл э, сонирхолтой байсан болохоор тэр чиглэлээр сурд юм уу гэдэг ерөөсөө Монголын үндэсний телевизэд тий тэр тусмаа хамгийн том телевиз юм ажиллах ерөөсөө надад боломж байгаагүй. Тэгээд том босоо нэ эцэг хэмээн хэлж ирсэн. Тэгээд би ойлгосон. Тэгтээ манай манай нэвтрүүлгийн яг тийм сте болоо шатчихдаг шүү. Манас танай өндгийн сэтгүүлчээрөө. За ер нь бол яг нэг тийм гоё тослог хаолоод юм шүү. Тийм э, хаяа тослолтыг. <laughs> Ханхуу байна. Гүг тосон. За гүг тос. Тэгээ тослог хоолоо гэдэг чинь ерөөсөө юм чинь нэг амьдралыг ухаарсан зовлон үүсгэн чинь тослог хоолойтой өөр болд юм байлээ. Хоолоо нь тос ялгаруулаа шаардлага. Тий, угсаа тэгээд. Хоолн дээр нь батгах гал шаардлага. Тий, батгах гал шахна хаяа. Ялх мэлхгүй өсөн штэ хаяа. Их хохин шаажгатай ингээд дотор хоолны батгах ахараа шаагуул ихнэ. Чи одоо яагаад амар тавиад байгаа юм бэ? Гүгш. Гүгш. Ти биш шээ. Би зүг матан гарсан шээ. За. ESPN Sports Live on the NBA. Hello. This you. Хоёлаг хоёр хөдөлдөг, хоёр нэг хөдлөгч дэжтэй спортын яг live. За. This is ESPN ESPN Sports Center. Yeah, this is speaking from ESPN Sports Center. How are you, Dave? Dun, dun, dun, Dave, this is a good day. we got a match today. Uh, looking forward for the basketball game. Uh, LeBron James looking real good on the court right now. Yeah, man, that's really true. LeBron James dominant player in the NBA. is everybody saying that, nigga? Yeah, so, nigga. <laughs> Sorry about that. Fuck you. Now LeBron James about to shoot. How he passed to Dwayne Wade. Dwayne Wade shot some hit shot, buzzer shot. Oh my god, he got buzzer shot. <laughs> Nigga. Oh my god. Did you see that? Dwayne Wade just made a shot, Dave. How are you, Dave? I'm Чамаа харсан. Dave. Dave Nick гэдэг нэр орж ирж шүү дээ. Nico. Hello, Nikki. How are you? Good morning. This is Nick. Today we have a special special guest from Milwaukee Spurs. <laughs> Milwaukee Spurs. Yeah, Milwaukee Spurs is a uh, Spurs that the town located in Milwaukee, so we call Milwaukee Spurs. <laughs> Milwaukee Spurs. Yeah, Milwaukee Spurs. They play basketball, and play baseball, play football, and every game, rugby, everything. Hello, LeBron James. How are you today? Uh, how are you? <laughs> you just made it buzzer shot at the end of the game. How would you feel that? Yeah, I'm uh, feeling really good. Uh, when you just play as a team, you know, we just pass each other, so uh, that makes a great result. The coach said early in the game, you know, be constant defense, not offense. So uh, that was good. Oh, All right, uh, you said you just mentioned that you you know uh, you got a buzzer shot in the end of the game. Did you ever think about uh, losing the game? Oh no. Uh, I mean, uh, you know, uh, when uh, when uh, just shooting the buzzer shot, I was like, think about you know, uh, if I'm missing, I was like, we will lose. So uh, I was more confident of that. Thank you, LeBron James. Good have have a good day today. Thank you, thank you. <laughs> thank you, thank you. what the fuck man. Тэр ингэ цог ингэж орон дээр цог ингэж хажид на ингэж онтж. Наасаа миний kiss my arm off leaves man. He was drunk like shit. I love you Suki. I was like all right man. I think you as a man it's just like kiss on lips man. No. Dang. Yeah, he, I think he's homosexual man. <laughs> I don't know what the fuck he kiss man. Тэ жоохон сонь тэ. Нэрийг нилээд явах тэ. Хэдүүлээ oh, зөв. I just saw the picture. Зөв цагаана гэж хэлээ нэрлэе тэ. Цагаана. Дан White. Тэ. White. Damn man. White. Silence White. You know who I'm a call? I'm fucking white nigga. Чи нэг удаа санаж байна уу? Ягаадсан. Э, нэг удаа нэг юу билардэн дээр үзэл тоглолт штэ. Тэгжсэн чинь данзаатай хэрэлдэж шашлууч. Аа үгүй. Теннис тоглолт штэ. Ширээний теннис тоглолт гэсэхгүй. Тэмүүгээ бит хоёр нэг тал нэг охин байсан ба тэгээд үзсэн чинь өдрөө тоглолт ингээд хажуунаас нэг юм зөхөж өгсөн. Тийм. Тэгээд яадсан чи тэгээд тэр нөгөө тэр тэр white гэж залуу заяа. Тэр нэг нь залуу. Тэр залуу тэгээд нэг охинтой тэгээд Тэмүүгээ битээр ингээд нэг ширийн дэс тоглолцсохгүй. Тэгсэн чи ингээд бис та ягаад л буруу тоогоо буруу шагаадсан те. Тийм би хотлоо шагаад булгаацгаа шагаад. Нэг л нэг л булгаацаа ууралж муурлаа нэг сонь шагаадсан. Тэгсэн чи бит хоёр тоглохоо болиг гэж шаачлаа. Ер нь тэнийг ингээд шаачлаа гэж хэлээ. Тийм юу юу яагаад тэнхтээд байгаа юм ихтэй та гэсэн чи юу гинэ мөнгнэ гэж юм. Тэгж мэ уурлаа шахаад white уу? Тий white зэ silence white. Тэгж мэгэ шахаадснаа ууралж муурлаа шахаа писта зүгээр ах зүгээр ах зүгээр байгаараа мөгөр агаар тэгснэ юм уу сандал мандал өшгөлж мөшглөө шахаад э, ууралж муурлаа тийм ч хажууд нь бильярдэн дээр бас баахан хүүхдүүд мөнгө тоглолцсон. Сандал мандал өшгөлж мөшглөө тэгвэл гарч амгатаа Биста маргааш нь бильярд нөрөнд үзсэн чи данзаа ингээд юм бэлтгэл явцтай ирд мэрсэн. Тэр цохилт мохилт дасгал хийж мэгээ шагаа яг миний хажууд надад харуулах гэж шагаад байгаа юм шиг. Тэгж мэгээ шагаадснаа тэгээ чамтай бүх барилдаа шагаадсан биз дээ. Is there real nigga? Yeah man. Did you, did you have to go, we pay, pay for 5,000 to if he, if I fight him, you know, if I beat him, I get 5,000 tours. <laughs> if he gets me, he get 5,000 tours. You know. Тэр тий тэглөө Тэглүү. Бооцоо тааш. Надад хоёр хүн барилдсан шүү дээ. Аа. Тэр өнгөсөн аахгүй. Сарвал данзаа хоёрс аахгүй. Аа тийм. Би дөнгөд би энэ жоохон сохтуу халамцуу олж ирсэн шүү дээ шаардсан тий. Орж ингүүт. Өнөөдөр за хоёр хүнтэй би барилдана. Хэрвээ би хожидох юм бол 10 мянга төгрөг. Хэрвээ надад хожидох юм бол та хоёр 15 мянга өгсөн аахгүй. Тэгс <laughs> чинь Угаасаа white үстэй байсан чи. Гшээ white үстэй. Deal гшээд. Тэнгүү чи хамтарч олцох шаас. Тэнгүү чи яаж саруулыг олох шаас тахгүй. Тэгээ саруулт амар хойлоо явуулаасан. Амар стратеги ярьж байна. Бэж бэж бэж бэж. Тэгээ white надруу хөрөд ирж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь санс бэж бэж бэж бэж өгш бэж бэж. Нааш нааш юм ярих. Ямарсан хойлоо зэрэг дайрах шүү. Ихтэйгээр орохгүй шүү гэж шааж байгаа би. Аа хэр дэш юм бэ? Тэгсчээс та бэж наа. Эхлээл white үстэй оролцохгүй юу? What? <laughs> Сандра сейчас. Явши дэ. Ой, white ч тэ хамаа. White нэг white. White яаж дээс. Тэгсч ард царуу нүж байхгүй. Цааштай гэж харав. Зөвхөн ард топ байдаг аваад ирэх гэж. Баркер маунд гэсэн. Тэгж мөнгө бизнес э, хийх гэдэг үсэг шүү. Бүх үстэй шүү. Би чинь чуудаар үрэл дуудаж байгаа штэ. Яа гэж. Дэлхийн аваргын Барзелийн мөнгөн медальтай шүү. Аа тэгж биш. Юу шат. Дагаа вэ? Шамата вэ? Тим яруус юм. Шамата. Тэний мэрис дистэн юм яруус. Монгол төндө гаргаж. Монгол хурд төндө. Татрын. Оо хуйлч үж үгүй шээ. Яг тэгэрс чист яг тэгш хэрэгс тэр. Төвгөө. Чи хүсдэг үү? Гайв гимг асууж. Чи чи хүсдэг үү? Мань хүсдэг. Юу, юу хүсдэг ямаа? Би охин шар хүсдэг. Шаамар байдаг би дөргөө ордог. Охин ч ихтмээр санагддаг яад юм. Хилчээ. Олдгүй байхгүй юу? Огш. Тэгэл ингээ ээжэс 50 өдөр ахвар хай яхан шаан. Тэгэл юу ч болохгүй. Цагийн дотор би яах вэ угаасаа. Тэгэл 3 сар хичээн тэ гэж. Яашаа. Хичээ. Хорны дэшээс бүр автоны бодлого үлгэрч үлдээчихдэг хэвээр. Хөөмөх бат хөвлөг. Өдөнийхөө өнцгөөс. 9 сарын 1-ний цааш Movie-ийн 2-ыг урдцах гэж хэлсэн шүү дээ. Цаад ч нүд охин чигтгэж. Юу биш яг бэлгээ шиг залуу. Эвгүй царайтай гэж шав. Яг юуны нөө нэг оюутан байд штэ ингээ юм уншиж оюутны шээд штэ яг тэрний хажуудаа ингээ ном уншсан зогсоо шахаад. Хөдөөнөө хөлийг шаад байр юуныхаа байрыг олохгүй хүн шиг царай. Дотор байраа. Эсэхгүй шахаад. Ол амжилттай гэж хэлсэн шээ. бүх бүх аян дээр чи шаахан байна доо гших. Хотын төв гэдэг доо гших. Бүгдэн дээр нотын төв гэдэг том шайцаа байдаг шээ. Хотын төв гэдэг цомог гараа бүгдээр ард дээр болсон. Таван дуу муутай те хотын төв юу нэг EP те. Бүгдлээ шаяа. Нүг аяг яс шаяа. What the fuck? What the fuck? What the fuck? It's a real microphone right here, nigga. Nigga. За, rapping, freestyling, <coughs> three people flipping. Пасна сүхэ хоёлаа одоо жоохон сериосны юмны талаар oh, ярив. Of course. Сериосны юм. Ам сериосны. Тэр нь сөүлийн үед юу бодож байна? Цэндэгл их удаж байгаа. <laughs> Шал телхгүйдийн нэр хэлсэн шүү дээ. Одоо эхлэе. За. Миний Монголын ард түмэн биттай энэ. Тэгээ энэ байрны сүнс яг сүнс яг бистаа манай дээр дайчигнаад байна course man. Чи сүнсэнд итгэдэг үү? Сүнсэндөө итгэдэг шүү дээ. Чи харж ирсэн. Харж ирсэн шүү дээ. Яг ямархуу одоо хүн болгоны төсөөлтгөөс ер нь чиний төсөөлж ирсэнээс өөр өснө. Амар өөр бэлгэн шиг гэж. Яг <laughs> бэлгэн шиг царайтай амар өөр бэлгэн шиг. Таадлаа гэсэн юм. Яа, түүхс яриа л та. За манай эмээ өнгөрөөд 3 жил боллоо. Тэгээд 3 жил газар дээр бүгд иргэдэг гэд тэр үе 60s машин гэж байлаа л да. 60s машин төдөө 12 дүүлэж эхэлээд хүүхдүүд даах хамгийн ойлгоо хоньны онгот нь чигчээд эмээгийн өнгөрсөн газар руу оршуулгуу явлаа. Тэгээд эмээд очдоо сагалам ном хурлаа. Нөгөө л номоо дууслаа. Бүгдээр машиндаа суугаад хүүхдүүд ардаж ихэд машин хөдөлжлээ. Хөдлөө үйж итэл лам эргэж бити хараараа хүүхдүүд нь даваад автал гэж хэлтэл. Нэгэн сахилахгүй хөө ардаа байсан болохоор. Аа Нэгэн сахилахгүй ард нь байсан болохоор санаандгүй жарисны артын цангаар хартал өөдөөс нь эмхтэй үений шалдан зураг харагддаг лээ гэж байна. Тэр цагаас хойш хормон онтой болсон гэлээ. Одоо өнгөрсөн. Өнгөрсөн өгшөө. Наадтай ч өөрсдөөсгүй байсан. Иргүү пста. Энэ хэлмээргүй байгаа шилмэрлэх гэж тийм. Одоо өнгөрсөн би юм тэр мэдэхгүй марцсан. Пстам гэж хэлээ штэ чи. Яагаад өгөө талтал дуудлаа. Яг нь найзаж болно пстам гэлжгүй. Би тэр цаг чи өнгөрсөн пстам. Яг бид яа Пистамын. Яг үнэ. За тэгээд гэтээ чи тэрийг харахад яг шоконд орсон аа. Шоконд орлоо явах тийм хөш. Бүгд хүний сүнстэй хэлсэн байсан. Аа? Би ойлсон. Би хараад ойлж байгаа байхгүй юу? Тэгээ шалдан ягч биш л тийм. Яг л нэг бистад э, Япон буканд сүнс үйд штэ. Тэгээ тийм аим царай мөр цусмус гоотон царай байхгүй зү. Царай зүгээр л яг өөд сараа ингэ цав цагаан царайд. Өөд сарайд ингэ инээж байгаа юм шиг ингээд ойлгож байгаа шиг сонь зар гаргацсан. Үснэг зүгэнд хар үстэн яг унжтэн сүнс дараад унжсан. Тэгээ юм цагаан юм дээд хөхнөөр гарсан дээл өмссөн бистэй. Түүн агаар дээр жингүүдээ шааж юм. Яг энэ жайс нүүр тулцсан. Би ойрлалсан бүгд манай ээж аа бүгд хараа шачихгүй тийшээ. Бүгд айгаал бүгд ислам нөгөө мэддэг тарина уншаал. Тэгэл очиад бүгд яасан бүгд нэг сонирн болгоцсохгүй юу гэсэн. Ээж ихлээл юм сонирн болол юм шимж үзсэн юм мэддэггүй. Даа нэг ч амар сонирн болол. Тэгээ ингээ үд ламд үзүүлсэж байна сүнс гараад нөгөө юу харцсан сүнсэн залцсан. Тэгсэн чи өстө тэр амгийн амьстай эмигийн залуухын зураг шатсан. Зураг шиг юм шатсан. Тэгээ дараа нэг сүтлэг гээд нөгөө дүүтэй төсөн нөгөө манай ээжийн дүүгийн хүүхэд тэрнтэй унтчихсан чи манай дүү ингээл зүүдэлт тахгүй юу. Яа эмээ битээ эмээ эмээ битээ авч явал эмээ эмээ эмээ гэл хэлэхгүй тхэн гүмстэй би бүр сонин өст айгаал хөө сүтлээ сэрэр хөө сүтлээ сэрэлдэ хөө гэж төсч ингэж хэлсэн. Имээ босоод ирэхгүй юу? Нөгөө босоод ирэхгүй. Тэгэхээр тэгсэн чи яг яг цэрэг мөчсөн. Тасгийн дуурсан. Имээгийн зурганы жаасан хийсэн зургийнхын шилэн хахраа шатсан. Ямар ч утахгүй шатсан. Чи имээгийн тэр цагаас хойш нөгөө харсан шиш имээгийн яг хуу сүмс сүмс нэмэл нөгөө эргэлж идэх байсан билээ. Өөр хөвгүүд хараа. Сон сон нэмэх болно шүү дээ ингээл байж. Гэтэ зургатаа онцлог гараа шамгууд. Гэрлээс юм ягаан гэрл хасаа. Хөшгний санс ягаан гэрл хасаа шаадаг. Бүр ингээд тодроо зургат зургат яг гарцсан юм шиг За шаалтаа бид зурд гараад байгаа юм шүү дээ. За манай кэс буцаад орчоод ирээд гэрлүүг ингэ шаал урдахгүй. Ороо хаалга тайлчихна. Яхан гэлгэж гисэн аа. Гинт гээл нэг амар тодорчно гэж бүдгэрээ шааштай. Тэгээ шаас бид таа чин Тэгээ би гайхал очоод би юу ч авахгүй байхгүй. Гүр юу ч авахгүй. Ямар ч тийм зураг талсан юм байхгүй гэл бүх хүн бунтрастай бүх юм зөвхөн гадаа шахаад ингэ ягаан гэлсээ шахаад. Тийстэй юу биз дээ. Хой хой аяа биз дээ. Хойдлын цонх цоочтой байтал савна биш та. Энэ дөрөвдөө нэг имхтэн хөвтөөд шүү дээ. Гурав дээр. Хамгийн дунд чиг. Дээр дээр. While you shopping, you have to fly to the Los Angeles. Fly Thank with United Airlines. Fly with American Airlines. Thank you guys. Thank you. The pilot is speaking. Ер нь нисгэгч тамир би болоо зэдэг тийм. This United States pilot speaking to we're going to altitude we're going to slow down and move down. Hello oh, this United Airlines how can I help you? Эцэг pilot нь шаал та. Тэнгүүд мятих бас амар сүртэй шатагтай бас тийм. Flight for London Bar. Аа тэгэж хэлж pilot нь тэгэж хэлж байна. Flight 107 Burn Ulaanbaatar. Uh, Hello, everybody. My name is Chris. I'm flying into this drone flight. So, uh, now have a good flight. Thank you. Стаа яа. <laughs> Тэр онгоцны Монголын бас онгоцны бодлын тэр юу сонд ярддаг хүүхнүүд гэж байна. <laughs> Анхаараарай хүнд зорчигчдоо. Анхаараарай. Анхаараарай хүнд зорчигчдоо. Тэр гэж өгч гэж Жаган юу шагаа. Салтаад салтаагаа гэж шатсан гэж шаардлагач. Болдог шүү. Энэ одоо яг юу юм бэ? Юу гээд байна дүү минь ээ. Хачинг юм бэ дүүгнэ. Одоо минь дүүгнэ. Хипхоп гэдэг жанрыг Та нарыг Чамагами гэдэг шиг одоо Э, чи тэр чи мотив билүү? На на на на на на на на гэдэг. Ядаргаатай бүр. Та на на та та та на на та. Та на на та та на та. Үе нэг шижиг шатаа тэр. Тийс. Өтөө холгоо. Тэр гэж гэж. Тэр гэж. Ябадабаду. Скобидабаду. <laughs> Арилцсан юм уу? Тий. Уусааснаас байрч юу ч үйсэн аахгүй юу даа. Уус ямар сэнжээ хурж ихээр болоод танаас намаас нь нэг байранд оруулахар болсон юм байл л ихний хөтгөө өөрөө хурж яг олон төмнийхэн цаахан буйнаар тий. Уус аймагч уус аймагт аймагт тий. Нийт төвшөнд идэх хамгийн амрах штэ тийм шүү. Хотоос илүү аймагт мэддэг ганц хүн би одоо байлаа гэхэд намайг бүх хүн мэддэг гэсэн. Надаас бүх хүн мөнгө зээлдэг байсан ч юм уу тий. Хэдүүн туссан байхад намайг зүгээр багнуурынхан зүгээр тий 22 мянган хүнтэй хүн аюул зүгээр хүн хүн дээлэл Скват скват дэмжээгээ л гэхэд би гараал ирж байгаа юм. Гарч яа юу хэ мэдгүй ингээд тэнцэж явж байгаа те 4 жил энэ том том тийм хөгшин олигархуудынхаа даавар ажиллаа нөгөө хэдэ туслаад ингээд ийм туслаад ингээд нөгөө хэд би чамаа дээш гаргана гэж татаал тэгээ нэг дээш гаргачих. Одоо дээш гарангууд одоо харалтай тэмүүжи цайтай огцруулъя гэж хүмүүс ярьж байна. Ямар шийдэж байгаа юм хууль зүйн сайнны э, яамны сайд гэж байна. Тэс мөртлөө юу ч хийж байгаа юм ерөөсөө юу ч байхгүй. Яг чиний бодлоор яг юу юу хийх хэрэгтэй байна? хууль зүйн яамны сайдын хувьд ер нь хууль зүйн яамны сайд байна гэдэг чинь их том албан шалтгаан. Ягаад гэвэл одоо хууль те үндсэн хууль бидний дагаж мөрөд үндсэн хууль, энгийн хууль, эрүүгийн хууль гэдэг ингээд янз янзын хууль цохоож те янз янзын санал улсын хурлын гишүүд рүү яаж засгийн газар руу ингэж өгч идэг, байнгын өгч идэг. Тим ер нь үүрэгтэй л те. Тэгэхэд бол хэдэн ойлгохын доор ажиллаад ингээд тэр чимөр аюултай юм шүү дээ. Хууль зохиодог хүн нь олигархуудын доор байна гэдэг чинь. Ерөөсөө өнөөдөр яг ингээд хэлэхэд бол те өнөөдөр бол манай бензиний үн юунаас олж өсч гэдэг бензиний үн ганцхан Монголын баян тэр бомтоос өсч байгаа байхгүй. Ягаад гэвэл би сонсчл байсалтаас энэ баттай сурвалжаас нэг баян хүн байлаа гэхэд бенз Оросоос Орос одоо шүлжээтэй тэнгүүтээ Орос руу залгаад Орос нөгөө Орос нь хэлнэ шүү дээ. Одоо одоо манай бензиний үн ингээд ингэж байна, бензинаа татах гэж байна. Танаа жоохон бензиний үн өсөх бах шүү гэд хэлэнгүүт нөгөөх нь одоо хид хидэн тооноор нь бүр том том ёнгосонд вагонд очтд ийм том ёнгосонд хадгалцдаг гэж аахгүй. Хадгалгаа байжин гутаа бензин ингээл дуусаад бензиний өсөхгүй л ирэн штэ. Тэнгүүтэл нөгөөдг чинь дээр нь одоо одоо 1000-аар авсан юм аа гэхэд 1500-аар авуулаа гэдэг нөгөө Петроус руу ч юм уу одоо жирийн шунхлаар очих юм шахангууд нөгөөд бүр ахваас яах ямарч арга байхгүй. Заавал авах гэдэггүй бензиний хомсолтой болчихгоо. Бензиний хомсолтой үед ямарч ашиг болохгүй. Бензин бензиний юу гэдэг чинь одоо бизнес гэдэг чинь ерөөсөө нэрээ яг үнэнгээ 1 минут ингээл зогсоход ер нь дампуурдаг үйл юу штэ юм нефтийг их хүнд өндөр үнээр худалдаж авдаг. Тэрийгээ тэгээд амар олон жил одоо ажиллаж ашиг нь олдог ч юм уу тийм юм л та. <coughs> Нэрээ биста бензингүү бол зөөр ингээ хот ингээ ямар ч бензингүү зогсчих юм бол биста бүр лай болно гэх шээхгүй. Тийм лай болно шүү дээ. Гадар хүмүүс хүмүүс биста тэгээд хаашаа жоох юмгүй, ид жоох юмгүй Ямар ч транспорт байхгүй л шээч те. Яа энд яг тэгээс ямар ч юм шилжилт байхгүй. Тээвэр байхгүй. Тэгэл тээвэр байхгүй. Шууд хамаг нөөц бараг тэгвэл тоглоомч яг тэгээс бүх машин техник зогсох юм бол одоо одоо бүх юу за гэрэл бай гэж бодъё. Зурагт мог радио марид бүх юм зогсоод яг бол тэр байшингуудын хажууд цэцэг ургана надад бол. Аа. Хамнаас цэцэг ургана. Flower ашиг. Өч тэгвэл зүгээр Орс зүгээр манийдэг зүгээр э, яа гэвэл боо гэвэл зүгээр л каранта ачих юм шүү дээ. Каранта гад болно шүү дээ. Дотоод дөө. Тэгэл Монгол зогсчих юм шүү дээ. Тийм дотоод Монголыг паузлаа яах. Дотоод бид нар пивийг яаж үйлдвэрлэдэг вэ? Орос бол нефт аваад пивийг тэр бензин бензинээр үйлдвэрлэхэд маш амархан нэг боломж. Бидрийг үнэхээр дэлхийд өөр том гүрэн болохоор наач нь тоглож уус уусуудаар тоглож байгаа хгүй янз янз юм дутагдуулж ингээ янз юм дутагдуулж тэрэндээ те янз янз юм янгуу тэрэндээ нэг өглөг мөглөг өгч те янз янз дуслан те дуслан болсон гэж өгч ингээд амар танаа ард түмэнд үнэхээр ийм гавч тохиолдлоо одоо над үнэхээр би одоо харамсаж байна ийм хэлээл том гүрэн болохоор зөв хүмүүсээр тоглож байгаа хгүй тоглож. Одоо энэ Орс Морсын бид National Geographic дээр үзэж явах тэр Орсын зевсэг мэвсэг Америкийн зевсэг мэвсэг чинь яа тэр одоо яац би зүгээр Монголоор нэг Монгол дээр зүгээр радарт ч харагддгүй тийм жижигхэн онгоц бүтээсэн тэр нэг гар удирдгаа зүгээр Америк гэртээ бараг суужгаад тоглоом тоглож байгаа юм шиг удирдээ яваалбгүй бөмбөг хай цөмөн бөмбөг хай ч юм уу бөмбөг хай устгах тийм чадвартай тийм жижигхэн онгоц юм Дронууд уу? Газар шууд хөөрөөд бүх юмыг эргэн тойрны камерыг ягаад байнууд нь тогтоодог бүр тийм систем. Бид бид нар кинонд л хардаг байсан бол бас одоо бол тийм бүр тийм амар болсон. Тоглоом болоо шат. Үнэхээр тийм үү? Ерөөсөө технологийн хөгжлөнийг дээлцсэн маа хүн өөртөө хүн араатан л унш хийдэг гэж байгаа байхгүй юу? Одоо бид энэ хөгжөөлөх юм бол хөгжөөлөх юм бол хүн чинь илүү муугүй шуналтай болно. Одоо бидний зан дээрийн хүмүүс зан шал өөрт дээрийн хүмүүс чинь төвчээртэй төвчээртэй Яавал бас үс үс даарсан янз бүрийн зовлон үүссэн хүмүүс байхад одоо бид нар ихэд миний бидний зан аашаагаа жоох өвдөнтэс төлж өглөө өгш яалаа хийлээ. Ер нь тэгэл муу юмруу гол тэмүүлдэг болчих шүү дээ. Үлцтэй өрх. Гэтэ одоо биз дээ дайм болохгүй шахаад байгаа юм шиг. Би урдгтэр урдгтэр гэнэ өчтөр телевиз телевизэр ингээ харсан чинь Америк юу л Орос Орос Сирийн тэнд хоёр юуны хүлэг онгоцоо авитцсан байдаг ч гэсэн. Сирийн тэнд ч байсан та. Сирийнхэн гэсэн штэ. Чи яг мэдээ үтсэн бол би мэдээ үтсэн л та. Тэгэхэд ингэс ингэсэн байлээ. Одоо те Францын бүр ерөнхий сайд нь гарч ирээд бид нар энийг бол хүний ихэнд халдж байгаа үйлдэл гэж бодож байна. Ингиж те төрийн төрийнхэн дээдлэл суучаад ингэж хүн амьс руу хүмүүс рүү ингэж муухай хорд бодис цацчих. Хүн амьтны ард түмнийхээ ингэж what the fuck man. Did you see that shit? Юу? Чи тэрийг хартаа тий шаранг тийм харж гинөө. Чиний зурцсан юм шиг. Хүний цай харагдаж гинөө. Тийм байх. Франклингийн. Хоёр нүүдэн. Франклин. Өгснө ингээд ерхэлж байсан тий. А тийм ээ тий. Яг ийм өгснө ингээд. Оо яг нүдэн шилтэй яг шааж. Тий яг шааж байгаа сте. Fuck man. Benjamin Franklin шүү дээ. Benjamin Franklin. Хамар мавар нь бүр яг яг шааж байгаа сте. Fuck бай sorry shit. Ямар аим шааж. John Lennon ч юм. Зураг юм уу? Үгүй. Fuck man. Үгүй ямарсан өнгө цагаан ийм өсвөд сте. Дээр нь шүүх хүмүүсэд дээр нь Америкчтэй. Дээр тавьчихдаг яг тийм өстэй байсан та. Яг нэг царай байна те. Юу ч нүдний шилтэй. Хамар умар нааш туугаад гэсэн үг. Нүдний шилтэй царай байна. Чаржин төгөө. Рам тэр тукаас тукаас идүү харснаа. Энд юу юу хүн ирцэн ирцэн гэдэг. Ирүүл болох ингээ харсан чинь яг харагдаж шаардсан. Би ингээд хажууч харсан л гоос. Яа мэн. Хувцтай бүр амар шалждаг шин. Хувцтай юм зангиатай. Тэм дээр юм тийм дээр цагаан хувцтай. Юм юу ч захтай байна те. Захтай юм зам чи. Ийм ингээд хажуутлаа нэг хэсгэрээ харах энэ зурсан юм уу? Хин хин яасан? Юу ийг энэ юу юм? Би зүгээр л цаасан дээр ингээд ногоон будгаар ингээд усан будгаар ингээд шалцах. Уусрт. Шинэ сист аим шалцсан шүү дээ. Гүр яг л зүгээр хүний төрс. Зүгээр бодог үгийн урлагийн хөтөл төрөвцсөн шүү дээ. Ашиг. Ахсах. Ботл үгүй. Шинээр үзсэн хий. Oh, the what the fuck, fuck man? Dead. Fuck man. Надаас усан жоомдаш. Үстэй ихтэй цаас мас унаа шагаад чи нараа энэ гэрэл харж байна. Гэрэлсэн нэг юуны Star Wars-ын сэлэм шиг байна. Ха, lightsaber. Damn, man. Damn, how should I with this shit? Хүмүүний тастаад шорлог болгоо шагаад. Өш ингэ шууд түүх oh, юм ахыг зүгээр тэрүүгээр зүсээд идэж шагаадах юм штэ шараад. Өстэй бити гоё хоол идэж Йоо хоол идэ яг чи. Уа! Тэрхшүү. Юу пистаа. Хоол идэ. Уа! Дотор тэр хоолыг идэх бид тэр хоолыг иддэггүй харин өсч өгдөг. Уа! Молигдуулваа. За хэдүүлээ жоохон тийм арай жоохон гэгээлэг юм яриа л та. Анхны хэл хүчтэй мэдгүй юм үгээ чи. Метикве. Я не знаю. А, давай, а, давай, э, ребята, пацаны, а, поговорим по-русски. Ну ка, как дела? ты, а, ты что а, делаешь? Что я делаю, на, на говоришь по- по-русски, она сказала, будет на воскресенье, на кого-нибудь субботу. <laughs> на, на субботу? Да. да. А субботник, я разговариваю, понимаешь, что сказала по-русски, да. Что Эстония, да. Что? <laughs> Что? А, переставки. Телефончик, <laughs> а. а. а, говорит, девушка, она на маму <laughs> разговоре понимаешь, и сказала по-русски, я понимаю монгольским, сказала, понимаешь, на сердце. Эм. Мачи Василий Думес Кагдиалаачлаа. Гэсэн чи өөс дурдаас юу байна аа? Орсоор ичсэн хэвээр. Хин бэ? Василий л ихгүй. Василий what the fuck is who is he? Василий багш. Бейзл. Шаш яг ч үгүй шаа. Яси. Тэгээ яс чам юу гэж хэлэх юм. Аа? Э? Шатгаа явстаа гэж. Сөө сургуулийн амгийн өндөр чинь хэлж байгаа үстэй дахиад. Тий шаа. Амьдралын үзий ядалтын туйл минь Motherfucker, gentleman. Motherfucker, gentleman. The person. Там дудаки тебя, там дудаки тебя, там дудаки тебя. Well, my bad girls, and down when I get you, baby. I'm a four bitches out there. Anybody else trying to get some teddy bear. I want a piece of well go with bitches ain't nobody. Oh, fuck is wrong with me? I ain't no beside you. Слушай, что ты делаешь? Что ты делаешь, Тимур? Тимур, Тимур, а, скажи мне, что ты делаешь? Я делаю nothing. Чиний гой орсоор руки вверх гэдэргээ шат штэ чиний гой. Rocky вверх. Өөр өөр тэрэн шиг нэг тиймэрхүү. Юу хэрэгчлээд гэж чинь. На right back. Миллиона миллиона миллиона алгрос. Миллионы, миллионы, миллионы алых роз. Из окна, из окна, из окна выйдешь ты. Да ты нара, бата нара, да да да да звезд. Вара вара тюре вара вара вара вара Здесь же меня. Только будет ты моя, Выбруталаланная, Роза пути шаленая, Воцатая, ага. Это моя слушная. Между небом и землей Ты на воде, да, Хочешь сказать равно Будешь ко мной, и перетень. Моуса. Если снится тут даже шорохи, все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Даже шорохи — это все мои подмосковные вечера. Чиний бодлоор амархуу ямархуу хүн бэ? Да, Барху Амурху. Но говорим а, на по-русски, я сказала, после Амурху Барху а, пьешь. Он пьет... А, Хорошо, да. Да, но... да. На телевизору особо. Американским, американским, скажем, на армии, да, мне как дело сердце, потому что, ну, съели, съели медведь, а, а, я, я, да, да, да, а, да. На четвертом этаже зову. <laughs> Поздравим. Поздравляю с Новым год, Россия. Поздравляю. Да, давай, бухай. Да, cheers. Да, ко мне, ко мне, ко мне. Что ты делаешь, Дима? Ко мне, мне. Чё? Иди нахуй, сука! Дима. Что не надо? Чего, блядь? Скасеген! Блядь. Блядь, ты муга тут. Блядь. Блядь. Козел. Сука. Пиздец. А, сука! Сука! Черт возьми! <laughs> Вандам, просто вандам. <laughs> Хоть не дает, молчаться. Чего? Сука! И почему ты? Что ты делаешь? Трон! Что ты делаешь? Дима! Коля! Коля, иди сюда! Коля! Почему ты? Белдыми. Белдыми? Тамирын бол тамирын бол та бидний сэж ирсэн утгаа. Тамирын бол тамирын бол тамирагийн анх тавьсан газар. Чи яг анх хэдэн настайдаа яг тожгоор тавьчихсан бэ? Тожгоор уу? Yeah, like Yeah, kiss some of red. Аашаа. Зүр яг нэг тийм гой цагаан гой гой ч гэжтэй. What pearl fucking synergy. Амир дисперл гэдэг юм хэрэг сайхан цагаан тачгийг би анхны ах 11-нд байхдаа тавьчихлаа. 11-нд байхдаа би чинь их чи шалгуулсан юм шүү дээ. Хийж байгаа шүү дээ ер нь бол тээ. Аа их чи дээ. Тий, их чи 11-нд байхдаа цагаан шалгуулж байгаа шүү дээ. Их чи яах вэ? Ямар их чи? Төрсөн их чи юм уу? Үгүй, төрсөн их чи юм эргүй юм. Тэгвэл чи одоо ийм хүн телевизээр яаж болдгийг юм гэдэг. Наача яа таа яваад байгаа юм яа. Зүгээр энэ зүгээр тестлж байгаа. Аа тестлж байгаа. Тэгвэл Үгүй тийм юм тийм бит. 11-нд таах юм шүү дээ одоо Медназ удраас хасдаг хамгийн том бит юм би. Тэгэж хүүхд тулгын 500 төгрөг биш ихтэй иншка мишка оруулаад тэгчихсэн үж ирж байгаа юм гэж бодохгүй. За за бүгд 500 төгрөг. Яа, ястаа амир амир их чирсэн шүү дээ зөв. Тэр дундаас зөвөр ингээ ажил хийж яг дундаас нь өстө сонгосон биш. Тэгэл ингээл 500 төгрөг ингээл бүгд тэрийг хийм ихгүй ингээл бүгд тэр иншка мишка өргөл оруулаад инээлтэл ингээл хөвсөлтэй. За маяг дээр маа маа гэдэг бид 3 3 чихэр яг 3 3 сөхөлөөс би бүгдээр доошо буугаад би хамгийн сүүлд чихрээ аваад доошо босчихаа. Хичээндээ өгөхгүй. Тэгэхээр минийд арай өндөр юм байна. Ихтэй чи шүүгээ дээшээ тавихад туслаач. Гэсэн чи маань надад хүлж гээсэхгүй. Гэсэн чи. Зүг зүг минийд явж явахгүй энэ дүү ихтэй ихтэй энэ дүүд мөнгөнийг гаргацсан. Хорлол та хорлол гэсэн чи шкаф шиг хатаа хоёр гацаа хатаасан дээр нэг шкаф шиг тавих байхгүй. Тэрийг өргөж тавьж гэж ялцчих. Газай баярлаа хичээгээл. Энд мөнгө хараалах хэрэгсэлсэн гэж Аварсан. Медо чийшээ ороод цай угаад байчихгүй. Медо их чин цай гэдэг. Цай ээжхгүй. Өөртөө цай угаалж байсан. Медо Google-тэй дуртай бортой. Дуртай гэдэг чинь Verstappen тэр нэг сонин юу ээж чинь нөө пакетиг одоо нэг юу гэдэг лээ. Нэг сансрын нисгэр мэсгэжтэй нэг анги гэдэг юм. Тэр анги тавиад ирсэн. Би нөгөөч яг хараад судлаас нөгөөч чинь их чин одоохон гараад тэр Медо байж их чин гарч ирэх мөнгө нэг гэн заа гэдэг. Заа гэдэг. Ээ шанс. Тэгшээс дуусан дараа шажихгүй. Тэгснэ юм зүгээр гадуур юм халааттай тэр үчиг юм хүмүүс шиг юм сонь хятадын халаат. Тэр халаатаа шаац гар шижнэ. Үгсүнсэн дайтаа. Тэгсэн мэдээж ижээ суу муу гэл тэгсэн. Тэг миний ажиж сууж мууж шааснаа гад дээд ингээ тайлаа шаастахгүй тэгсэн левч юм чиг цаашаа эргэж үүс авахгүй шаа. Ах яах вэ? Ингээ хавцгаа тест тамаашаа фасигээд юм байж. Их чистээр хурцснаас нь. Миний дөө ингээд яаж нэ урд нь хүн амтанд унтчихсэн юм гэдэг юм тэгэхгүй юу? Үгүй гэлээ хичээлээс нь ингээ л хэлсэн. Энд ихсэн шамтыг мөзүүдийн мэд битээ хайгараа зам авахгүй. Тэгэхээр за за гэсэн. Нүдэн энэ нүдэн шанс ихчээстэй. Э боохоо шаас тэгчи. Вуу fuck. Йоо мэн боо бастай бай. Шах. Ггүй нэр аим боохоо шаас. Би бүр гайхашаад өгөөч. Өдөрт өгөөхөө шаас. Жохон бовстэй юм дээ. Ивитэй биш. Ивитэй нэг их хөл юм байсан штэ. Иви жохон бартаа гэж. Боохоо шаас. Тэгсчээс боохоо шаас. Тэгстэй нэстэ зүгээр чигчгэн дээр гарчдаггүй гэхгүй юу? Би яахаа мэдгүй бистэ. Тэ бүр тгсэн юм. Тий. Чигчгэн дээр гарчдаггүй гэхгүй юу? Би яахаа мэдгүй бистэ. Тэгээд нэг ингээд салаахшахгүй. Хөхөө тэгээд стайс яг жоохон сайн үгүй сэтгэр яхаа хчимний хчиг шал. <laughs> Бистэ. Зинтээ хөгж хөгж хөдөлж. Ээ, оршиж бүгд. Билгээс та доор шаас шиж. Утгагүй ордоос авах юм чиг. Яа яа юу гэсэн мэдчих чиг шалтаа. Яа. чамтай байв түргэж дуулаахан байна. Үл чи хамт байвал бүх юм сайн. Эцэстэн цаас хайсан үдэш сонсгоод сайхан өвөл санаанд орон шүүдэ өвөл болох чимэн миний бодол дэрэн 12 сар болвгүй юу одоо хэрнэ утаа тортог ихсэж улаан баатрыг саарл дуулна хүйтний жавар хүн амтныг улам гонигтай харагдуулна чи хамтаа байсан цаг надад эндүү тоотхон тэнгис кино театр коток мөсөн хоотхон чиний минь сайхан хөлн чиний юу жийж гэртэ хараад уцаа шүүрн хонгор минь юу хийж ийн сайхан чимэн ухаалаг хатан хаан сий хийсэн намайг тоглож байхад ойлгон өвөл байрны писент ТV-гээр гарна гэжтэй ганцаараа Өвлийн хөтнийг дулаан болгон чимэн нүнсэл дээрэ чиний тухай бодол татаж зогсож ядна хөл дээрэ тэр үед очихд миний хэлэх үг үл дээрэ Үл намайг харуулах бэ миний алаас гадин бүлээ Чимэн миний гэргэд байхгүй болохоор надад өвлийн төв үйцэн байна Очрэн би чамтай Дабы дүргэж дулаах сайхан байвал бүх юм сайхан байна хуулийн дуу ариуна цаасан аялгуу сонсгож чиний тухай бодлууд надаас огтхон салахгүй сургуулийн шинэ жил сүлд модны наадам сэтгэл минь тод байна тэр л өвлөө сайхан ганц юм авч орсон бие халаан хөрхөн огтыг шилж аваа тэгээ цасаар уугаан X дүүцэн баярын мишэл агло илэг аван хүүхдүүд зоосон шоколадтай шинэ жилийн бэлэг аван харин одоо өвөл цаасан мөсөр хуучгаа болсон сэтгэл байдаг сайхан өвөл надад хуучин болсон хахир хүүтэн өвөлгээд өвлөг зүхэх болсон болсон Хал унаалгаар өдрүүдэд зууны хөсөх болсон Чи миний сэтгэлээс өвлийг аваад холдчихэ Сайхан дуусна ч бүр чамтай цуг мөсөнд хүлдэжээ Өвөлдөө цуг чи минь надаас холдон явжээ Free zone-ы өвлийн шүүн сонсоод намайг бодчихэ Намайг даах бэ миний алгаас гадил бэлэн Чи миний дэргэд байхгүй болохоор надад өвлийн зүг үйцэн байна Очрын би чамтай байвал үргэлж дуулаасан сайхан байвал бүх юм сайн